سوره شعرا سوره ای هست که از اول سوره تا آخر سوره فقط دلائل نقلی هست از انبیا از موسی شروع میشه تا همه پیامبران الله تعالی در این سوره دلیل نقلی بیان میفرماید و دیگه اینکه در ربط دیگرش در آخر سوره فرقان شما خواندید فقط کذبتم فسوف یکونو لزامه شما تکذیب کردی پیامبر ما را جزای این تکذیب شما را لازم میشه یعنی شما را میگیرد حال در سوره اول سوره شعرا میفرماید فقط کذبوا فسیاتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون یعنی گویا اون فقط کذبتم فسوف یکون لزاما را اینجا تشریح کرده که اقوام گذشته که تکذیب کردند یا همین مشرکین که تکذیب کردند مثل اخبار گذشته که برای اونها عذاب آمد برای اینها هم همون عذاب ها میاد یعنی همچون اقوام سابقه عذاب دنیا مراد است تاسیمیم از مقطعات از متشابهات الله اعلم بمراده تلك آیات الكتاب المبین این تمهید است مقدمه هست الله تعالی می فرماید این آیاتی که در این سوره می آیات کتاب مبین هستند اینجا صفت کتاب چی آمده؟ مبین وقتی صفت کتاب مبین بیاد اشاره به چیه؟ دلائل نقلی در این سوره دیگه دلائل از انبیا ذکر میشه اما قبل از اینکه دلائل نقلی آغاز بشه تسلی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم که ای پیامبر محبوب من اینقدر بر خود فشار نیار از بین رفتی سبحان الله پیغمبر اینقدر دلسوز است برای امت دلش میسوزه اینقدر خیرخواهی داره و اینقدر جوش میزنه که الله را بر نبیش ترحم میاد لعلک قبلا خدمت شما عرض کردم کلمه ترجی اینجا نیست کلمه اشفاق است شفقت و ترحم پروردگار را بر رسولش میرساند که ای پیغمبر من تو خودت را از بین نبر لعلک باخع نفسک شما حلات کردی خودت را یعنی خودت را از بین بردی چرا بر اینکه الله یکونو مؤمنین اینکه آنها مؤمن شوند چون که مؤمن شوند تو خودت را از بین بردی نه نکن اینقدر ناراحت خودت را تو فقط کارت را بکن تبلیغ بکن و بس بیشتر جوش نزن حزین نباش این شأن ننزل علیهم من السماء الله میفرماید اگر ما خواستیم ایمان جبری ما مجبورشو کردیم یک قطعه یک تکه از آسمان می آوردیم ایمان آرید همه ایمان می آوردند ولی ما این ایمان جبری را نمی خواهیم ان شأن نزل علیهم من السماء آیتا اگر ما می خواستیم نازل می کردیم از آسمان آیه ای را نشانی را یه چیزی می آوردیم که ببینند همه فظلت اعناقهم لها خاضعین بگردد گردنهای اون برای آن فروتن یعنی گردنشون در مقابل اون فروتنی بکنه خشو کنه تسلیم بشه ما یک آیه را می آوردیم یک نشانی می آوردیم یک تهدیدی از آسمان می آوردیم اون وقت همه به سجده می افتادن خدای غلط کردیم ایمان میاریم اگر ما میخواستیم این کار را میکردیم ولیکن هم اما خدا این کار را کنه خدا میخواد امتحانشون بکنه با اختیار خودشون اونها چی؟ ایمان بیاورن اما این قوم چقدر قوم ناسپاسی است هر تذکری میاد اینها اعراض میکنند و ما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث پیش آنها نمی آید هیچ پندی از جانب الرحمن پند جدیدی الا کانوا عنه معرضین مگر اینها از او اعراض کننده هستند اول اعراض میکنه ببین درجاتشون چندین درجه هست درجه اول اعراض درجه دوم تکذیب بعد از اعراض چی میکنه تکذیب فقد کذبوا بعد از اعراض تکذیب فقط کذبوا همانا آنها تکذیب کردند لذا هم اعراض کردند هم تکذیب کردند آیات الهی را حال وعید فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون ان قریب پیش اونها می آید اخبار همین در ادامه می دیگه اخبار اقوام گذشته را اخبار ما کانو به یستهزئون آن آنهایی که آن که به اون مسخره می کردند چرا را مسخره می کردند اقوام گذشته عذاب را اخبار اون عذاب میاد چطور بر اقوام گذشته خدا عذاب نازل کرد اما قبل از اینکه اون اخبار را اون واقعات را خدا بیان بفرماید یک دلیل عقلی اولم یرو الى الارض کم انبتنا فیها آیا اینها نمی بینند <clears throat> نمی بینند کم انبتنا فیها چقدر ما دیم در همین زمین اولم یرو الى الارض زمین را نمی بینند که کم انبتنا فیها چقدر ما رویاندیم در این زمین من کل زوج کریم از هر نوع زوج یعنی نوع از هر نوع کریم یعنی زیبا خوب واقعا انسان زمین را نگاه بکند الله تعالی چه زیبایی های در زمین قرار داده چه گل چه سبزی چه سبزی های معطر و خوشبوی هم رنگ برنگ و هم ارز کنم که بوهای متفاوت عطرهای متفاوت و چه درختهای زیبایی چه شکوفه بعضی جاها انسان گاهی کلیپی میبینه از بعضی مناطق که خیلی سرسبز هستند بعضی وقتا باور نمیکنی فکر میکنی که این کار کاره دسته بعضی مردم همینطور نقاشی کردند و کلیپ مصنوعی درست کردند از بس که چینش اون گلها و چینش اون سبزیها و درختها زیبا هست کنار هم است الله تعالی چه زیبایی های در دنیا داره این زیبایی ها را نمی بینی به وجود خدای عزوجل پی نمی بری از این زیبایی ها به خالق نمی رسی الله فرمه ان فی ذلک لآیه در همه این زیبایی ها در همه این رنگ برنگ ها نشانه هست نشانه عقلی هست انسان فکر بکنه آیا اینها خود به خود طبیعی درست شده؟ و ما کان اکثر مؤمنین اما همه این انسان ها از کنار این مناظر زیبای پروردگار رد می شوند اکثرشون ایمان نمیارند اکثر انسان عقل سلیم نداره اخرت درست نداره و این ربک لهو العزیز الرحیم اما رب تو غالب است میتونه برای ایمان نیاوردن فورا عذاب بده اما الرحیم مهربانه ذات مهربان مهلت میده فرصت میده حال دلائل نقلی شروع میشه این یک دلیل عقلی بود دلائل نقلی از کردم اولین دلیل نقلی تفصیلی از سیدنا موسی علیه السلام هست و دعوت موسی فرعون را که ما آیات را در چندین سوره خواندیم لذا اینجا به ترجمه بسنده می کنیم و اذ ربک موسی ان القوم الظالمین زمانی که ندا کرد رب تو به موسی که ای موسی ان القوم الظالمین بیا پیش قوم ظالم قوم ظالم کیه قوم فرعون یعنی پیش قوم فرعون بیا پیش قبطی ها بیا و بگو الا یتقون آیا انها نمی ترسن از خدا یا اینکه آیا انها اجتناب نمی کنند از شرک و کفر دوری نمی کنند از شرک و کفر اما موسی معروضاتی داشت چند چیز عرض کرد قال رب انی اخاف ان یکذبون گفت بار الهم من میترسم ان یکذبون اینکه مرا تکذیب کنند از تکذیبشو میترسم و دیگه میترسم از اینکه و یضیق صدری تکذیب که بکنم من نارات میشم احساساتی میشم دلم میگیره تنگ میشه سینه من ولا ينطلق لسانی و زبان من خوب جاری نمیشه وقتی که انسان گاهی بعضی انسان ها بالخصوص انسان های جلالی طبیعتشون جلالیه احساساتیه وقتی عصبانی بشن نمیتونن خوب حرف بزنن علاوه از اینکه موسی لکنتی هم داشت ولا ينطلق لسانی جاری نمیشه زبان من لذا برای هم همکاری من بازوی برای من بفرست فارسل الی هارون یعنی به هارون هم رسالت بده پیش او هم این پیام را بفرست این معروض اول خدای مشکل اول من است مشکل دومم من در میان اون قوم به عنوان یک مجرم اونها دنبال من میگردند من ده ارز کردم خدمت شما که بسیاری از مفسری معتقد هستند که موسی از مدین داشت میرفت به طرف شام نه به طرف مصر گرچه اکثر میگن داشت به طرف مصر میرفت پیش مادر و خواهرش میرفت اما بعضی میگن نه موسی چون از اونجا گریخته بود ده سال در مدین ماند اما موسی میدونست که سرزمین آبایی و اجدادی من کجاست شامه سوریه هست فلسطین داشت به طرف فلسطین میرفت از کجا؟ از مدین مدین و شام نزدیک مدین همون نزدیک شام هست در همون مسیر میرفت راه را اشتباه آمد گم کرد خدای تعالی گفت که تنها نرو برو مصر قومت را بردار بنی اسرائیل را بردار همگی برید لذا موسی علیه معروضش اینه که خدایا اونجا که من, من برم من به عنوان یک قاتل هستم اونا منو میگیرن قصاص میکنند اون وقت از مرگ ابایی نداره پیغمبر شده خدا را به خدا رسیده دیگه اما از این ناراحتی که رسالتی که تو به من میدی نتونم انجام بدم قبل از اینکه رسالت را و پیام تو را برسانم قبل از اون مرا از پای در, در بیارند لذا این معروض دوم برای این چی کار بکنم الله از همه اینها میدونه ولهم علی ذنب برای آنان بر من گناهی هست گناهی هست یعنی جرمی دارم فاخاف أن یقتلون می ترسم مرا بکشند پس چیکار بکنم قال کلا الله فرمو هرگز اینطور نمیشه فذهبا شما هر دو بروید به آیاتنا همرا با آیات ما انا معکم مستمعون همانا ما با شما هستیم مستمعون استماع میکنیم گوش میکنیم فرعون چه جواب میده چه کار میکنه ما در کنارت هستیم موسی قوی باش برو نترس فأتیا فرعون بیایید شما پیش فرعون فقولا هر دو بگویید انا رسول رب العالمین همانا ما فرستاده رب تمام عالمیان هستیم اون ربی که رب تمام جهانیان هست تمام عالم هست ان ارسل معنا بنی اسرائیل اینکه با ما بفرست بنی اسرائیل را بنی اسرائیل را بفرست ما رسولی هستیم اینجا نیست تفصیل شما در آیات دیگه خواندید که فران گفت و ما رب العالمین رب العالمین چیه موسی توضیح داد رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین عصبانی شد قال لمن حوله الا تستمیون میشنوید چی داره میگه غیر از من رب دیگری داره ناراحت شد فرعون بعد از اینکه ناراحت شد اعتراض کرد بر موسی موسی تو اولا خودت را ببین که ما چه احساناتی به تو کردیم قال الم نربک فینا ولیدن آیا ما تو را تربیت نکردیم از تو نگهداری نکردیم در میان که ولید بودی بچه بودی طفل بودی ولبثت فینا من عمرك سنین و ماندی در میان ما از عمرت چندین سال چند سال در میان ما بودی بعدا آیا جواب احسان ما همین شد که از ما یکی را کشتی و فعلت فعلتك التي فعلت یعنی تو قاتلی اعتراض دومینه تو قاتلی و فعلت فعلتک الذي فعلت انجام دادی فعلت را همون فعلی که انجامش دادی و انت من الكافرین در حالی که تو ناسپاسی کردی اینجا کافری معنی کفران نعمت است ما این همه احسان بیت کردیم تو همینطور جواب احسان ما را دادی ما را کشتی و فرار کردی موسی علیه السلام همه اعتراضات را جواب میده اول قال فعلتها اذا وانا من الضالين گفت بله اون کار را کردم اون مردک را کشتم اما اذن در هنگام من الضالین من راه را گم کرده بودم یعنی نمیدانستم نمیدانستم ببین ضلال به معنی ندانم کاری هم میاد نمیدانستم که اون میمیره قصدی نداشتم و بعد خب چرا فرار کردم ترسیدم دیگه خطر جانم بود ففررت منکم لما خفتکم فرار کردم از شما از پیش شما وقتی که از شما ترسیدم اما وقتی که فرار کردم فوهب لی ربی حکما جعلنی من المرسلین رب من به من حکم داد یعنی نبوت داد به من چی داد؟ پیامبری داد نبوت داد و جعلنی من المرسلین و مرا از فرستاده شدگان قرار داد مرا از انبیاء قرار داد مرا به عنوان نبی خودش مبعوث فرمود لذا من الان به عنوان پیغمبر خدا پیشت آمدم فرعون و اینکه تو به من میگی من من تو کاخت نگه داشتی احسان کردی احسان همینه که قوم من را به بردگی گرفتی این بنی اسرائیل که پیغمبر زادگان هستند بندگان آزاد خدا هستند و حق و حقوقی دارند آزادی دارند تو آزادیشون را سلب کردی همه اینها را برای خودت برده گرفتی مفت ازشون کار میگیری بعد بر من منتم میذاری و تلک نعمت تمنها علی این نعمتی هست که تو بر من منت میگذاری ان عبدت بنی اسرائیل اینکه تو به بردگی گرفتی بنی اسرائیل را پدران ما برادران ما مفت برایت کار میکنند زنان ما خدمت کاخت را میکنند همه برده و کنیز تو شدند این احسانیه یا ظلمی تو داری به ما میکنی فرعون جوابی نداشت اما اینکه موسی گفت که اینا رسول رب العالمین فرعون ناراحت شد قال وما رب العالمین قال فرعون وما رب العالمین فرعون گفت اون رب العالمین که اول گفتی چیه کیه بشناسی اون را معرفیش کن موسی به چه زیبایی معرفی میکنه رب را معرفی میکنه همراه با دلایل عقلی فرعون اگه میخوای بشناسی اون را این آسمان را نگاه کن این کی درست کرده این زمین را نگاه کن لذا رب را با دلائلش رب را با خلائقش معرفی میکنه قال رب السماوات والارض وما بينهما رب العالمین رب آسمان هاست و رب زمین است و رب ما بین این همه اینها را او تربیت میکنه همه او را را او کنترل داره همه اینها در تصرف و قدرت او هستند این کنتم موقنین اگر شما یقین میکنید این طوره یعنی اگر باور داری اینه فرعون دیگه کم کم آتش میگیره چون فرعون گفت انا ربکم الاعلا رب اعلا شما منم حالا موسی چی داره میگه قال لمن حوله الا تستمعون اطرافیانش را گفت گوش گوش میکنی چی داره میگه نمیشنوید یعنی از بس که احساساتی شد نمیدونی چی میگه فقط گفت گوش کنی چی داره میگه اما موسی علیه السلام تیری دیگری را شلیک کرد بر قلبش قال ربكم ورب آبائكم الاولین ای فرعون فقط رب آسمان و زمین نیست بلکه رب شماست پرورش دهنده شماست تربیت کننده شماست شما را از ابتدا تدریجا تدریجا به کمال رسانده و همچنین رب آبائكم الاولین رب پدران اولین شماست پدران پیشین شماست فرعون دیگه جوابی نداره الان فقط بد و بیراه میگه فقط تهمت میزنه فرعون چی گفت در جواب قال ان رسولكم الذي ارسل الیکم لمجنون گفت این پیامبر شما که به زعم شما فرستاده شده این دیوانه هست این چی داره میگه این کلا از مسیر ما خارج شد چیزهایی میگه که اصلا در برنامه های ما نیست موسی علیه السلام شلیک سوم را میکنه قال رب المشرق والمغرب میدونه که اون روی همین رب حساسه روی رب آتش میگیره الله و وجل با ربوبیتش معرفی میکنه با همون چیزی که اون برای خودش اعتقاد داشت قال رب المشرق والمغرب اون رب رب مشرق هست اون ربی هست که خورشید را از مشرق طلوع میده والمغرب اون ربی هست که خورشید را به مغرب غروب میده و ما بینهما و ما بین این هاست این کنتم تعقلون اگر شما عقل داشته باشید اگر خرد داشته فکر کنید چطور در چه نظام زیبایی خورشید طلوع میکند تمام دنیا را نور میده حرارت میده تابش میده بعد غروب میکنه فرعون دیگه بیشتر تحمل نکرد دلیل نداره این دیکتاتور تنگ آمد به جنگ آمد تهدید میکنه چی میگه قال لئن اتخذت الها غیری اگر معبودی بغیر از من انتخاب کردی ای موسی لأجعلنك من المسجونین من تو را زندان میکنم تو سلول میندازم همون زمان بالاخره حربه اونها همین زندان ها بود لأجعلنك من المسجونین میخواد جلوی حق را با زندانی کردن موسی بگیره موسی علیه السلام پیامبر خدا است و معلمش الله عزوجل با تعنی با تدبر پیش میره جواب میده میگه فرعون من میخوای زندان کنی گرچه من برای دلیل و مدرک هم بیارم قال اولو جئتک بشیء مبین گرچه من بیارم با یه چیز روشن واضح برات بیارم بازم جزای من زندان خواهد بود فرعون نمیدونه موسی چی میخواد میگه قال فأت به این کنت من الصادقین بیار اگر راست میگه بیار چی میخوای بیاری فالقى عصا این معجزه اول عصا را انداخت فاذا هي ثعبان مبین عصا اون اجدهای واضح و روشنی شد چنان شد که فرعون دیگه ترسید فرعون جا خورد موسی دوباره جلوی اجدها را گرفت تبدیل به عصا شد و نزع یده دست را از زیر بغلش درآورد فاذا هي بيضاء للناظرين در این انگام درخشنده و سفید بود برای تمام ناظرین تمام کسانی که نشسته بودند میدیدند دستش مثل یک لامپ روشن شده و چقدر زیبا چه درخشندگی داره لذا این دو معجزه را موسی علیه و سلام که در واقع معید حرفهای موسی بودند در تعیید سخنان موسی بودند نشان داد اما این بدبخت به جای ایمان چون که تکبر داشت قبلا نرس کردم تکبر و تعصب انسان را بدبخت میکنه لذا توجیه به سحر و به جادو و خلاصه در ادامه میخوانیم انشاءالله که جادوگران را میاره برای مبارزه موسی علیه السلام قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين یأتوک بكل سحار علیم در ادامه داستان و رسالت سیدنا موسی علیه السلام هستیم که الله تعالی ایشون را مبعوث کردند مبعوث فرمودند به سوی هم فرعون و قبطی ها و هم به سوی بنی اسرائیل هم امت دعوت و هم امت اجابت وقتی که فرعون موسی را تهدید کرد به زندان کردن و به شکنجه کردن و به محاکمه لأجعلنك من المسجونین موسی علیه و السلام در پاسخ گفتند که آیا من اگر با بیینه باشم با دلیل و مدرک داشته باشم با خودم نشاناتی داشته باشم باز هم تهدید شما هست فرعون خواست که این نشانات را ببیند گفت که چیه اون نشانات و چیه اون دلائل و مدرکش که شما میخوای ارائه بدهید موسی علیه السلام دو تا معجزه نشان داد یکی معجزه عصا بود و یکی معجزه ید بیضا فرعون وقتی که در مقابل معجزات عاجز ماند چون که تکبر داشت هم تکبر و هم تعصب ایمان نصیبش نشد ایمان مقدرش نشد لذا توجیه کرد به ملعی به درباریانی و کابینه که اطرافش بود گفت قال للملع حوله اون درباریانی که اطرافش بود اشرافی که اطرافش بود ان هذا لساحر علیم این جادوگر ماهری هست علیم به معنی ماهر وارد خیلی وارد این و بعد همیشه کسانی که ما قبلا هم این نکته را خاندیم، عرض کردیم همیشه کسانی که منافع شخصیشون در خطر باشد و میخواهند که قوم را با خودشون همراه بکنند تا منافعشون را از دست ندهند تختشون را از دست ندهند سلطنتشون را از دست ندهند هیچ وقت به مردم به ملت نمیگویند که این آقا بر علیه من اقدام میکنه بلکه یه چیزی میگن که مردم را تحریک کنه اذا <clears throat> فرعون میخواد تعصب منطقی و تعصب قومی میان قوم خودش ایجاد بکنه عنوان میکنه که این آمده با این جادو اصلا شما را از کشورتون و شما را از سرزمین و بلادتون بیرون کند یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره میخواد بیرون کنه شما را با جادوی خودش از سرزمین شما فماذا تأمرون امر شما چیه یعنی مشور شما چیه چه کار بکنیم میخواد که قوم را تحریک بکنه از آیاتی که درباره جوابهای فرعون آمده و توجیهات فرعون آمده و اینکه بعد از اینکه شکست میخورد جادوگران شکست میخورند و فرعون دوباره توجیه میکنه و یه صحنه ای را در واقع از خود خلق میکنه که شما گویا پشت پرده با هم مشوره داشتید میخواد که مردم متأثر نشوند معلوم میشه از مجموع اینا که فرعون خیلی زرنگ بود و خیلی باهوش بود یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فماذا تأمرون مشوره ارکان قالو ارجه و اخاه مهلتش بده و برادرش را و بعد فی المدائن حاشرین در شهرها بفرست جمع کننده باشند چرا جمع بکنند جادوگران ماهر را جمع کنند یأتوک بکل سحار علیم پیش شما بیارن هر سحار سحار مبالغه ساحر است خیلی جادوگر که ماهر باشد جادوگر خوب قوی و ماهر بیارند لذا همین کار را کردند مبارزه ای را تعیین کردن روزی را و جادوگران را جمع کردن فجمع السحرة لميقات يوم معلوم جمع وری شد جادوگران جمع وری شدن برای میقات و موعد روز مشخص که یوم الزینه شما قبلا خواندید یوم الزینه را روز زینت روز جشن و روز تجمعشون که خوشیشون هم بود اون روز را تعیین کردن و قیل للناس هل انتم مجتمعون به مردم گفته شده هل انتم مجتمعون استفهام طلبی هست جمع می شوید یعنی از شما خواهش میکنیم که شما در این روز جمع بشید فرعون و فرعونیان به گمان اینکه موسی قطعا شکست میخورد مردم زیادی جمع کردند لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین تا اینکه ما دنبال کنیم جادوگران خودمون را دنبال کنیم پیروی کنیم یا تشویقشون کنیم اگر اونها غالب بودن الا ای حال جادوگران آمدند و همونطور که قبلا این آیات را خواندیم قابل توجه هست قابل تدبر هست احوال اولی جادوگران احوال قبل از ایمانشان هم ایمانشون را ببینید هم مطمع نظرشون را ببینید هم هدفشون را ببینید فلما جاء السحرة قالوا لفرعون زمانی که جادوگران آمدن به فرعون گفتن این لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین آیا برای ما اجر هست برای ما مزد هست اگر ما غالب شدیم قال نعم گفت چرا نه بله و انکم اذا لمن المقربین نه اینکه به شما تنها پول میدم پاداش میدم بلکه شما در اون هنگام از مقربین من خواهید بود معلوم میشه فرعون خیلی دستپاچه هست و خیلی به تنگ آمده جادوگران میگه این پولی که شما انتظار داری به جای خود شما جز خواص من میشید مقربین من میشید همیشه جایگاه دارید پیش من لذا کیفیت مبارزه این شد که از موسی پرسیدند که به صورت آغاز بشه موسی به اونها گفت قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون <clears throat> موسی به آنان گفت بیندازید اون چی که میخواد بیندازید فالقوا عبالهم و تمام ریسمان ها و عصاهایشون را چوب دستی را انداختند و گفتند وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون سوگند به فرعون یعنی این ایمانشون اون مطمئن نظرشون این لنا لاجرا این ایمانشون قسم به فرعون <clears throat> انا لنحن الغالبون بدون شک ما حتما ما غالب میشیم خلاصه موسی علیه السلام به دستور خداوند عزوجل اسای خودش انداخت فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون موسى عصایش را انداق می دیدی که در این هنگام می بلعید ما یعفکون تمام اونچه که دروغ درست کرده بودند چرا به جادو می یعفکون چون اون دروغ بود حقیقتا تغییری نبود یک اثراتی می انداختن یا به چشم مردم به چشم مردم اونطور می نظر می آمد لذا دروغی بود حقیقت تبدیلی, تبدیلی نبود وقتی که بلعید همه اصاهایشون را و ریسمانهایشون را و جادوهایشون را هیچی باقی نگذاشت فالقی و ساجدین ایمان جادوگران جادوگران متوجه شدند که موسی مثل ما نیست که جادوی بظاهر بکند نه این یه واقعیتیه بس انداخته شدن یعنی افتادن جادوگران همگی به سجده قالوا آمنا برب العالمین همه یک صدا گفتن آمنا برب العالمین ما برب عالمیان ایمان داریم الان برب العالمین گفتن یه وقتی فرعون نگه که من هم رب العالمین چون اون میگفت ربکم العالم منم به همین خاطر دفع دخل کردن به اصطلاح ما طلبه یعنی این شبهه را چی کردن دور کردن که رب العالمی توریست فرعون رب موسی و هارون منظور ما رب موسی و هارون هست به او ایمان داریم قال آمنتم له قبل ان آذن لكم فرعون دوباره اینجا توتعه مکری جاری کرد بکار انداخت گفت آیا ایمان آوردی به او قبل از اینکه من اجازه بدهم به شما الان من به حقیقت شما پی بردم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر همانا این بزرگ شماست این رئیس شماست استاد شماست کبیر دیگه هم رئیس میشه هم استاد میشه هم معلم میشه بالاخره در رأس شما ای بوده شما با هم این همه وقت پشت پرده یکی بودید ما متوجه نبودیم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر همین به شما جادو یاد میداده امروز با هم نقش بازی کردید ما را سر کار گذاشتید فلسوف تعلمون تهدید فرعونی فلسوف تعلمون ان قریب شما میدانید ای وبال فعلتم و بال این بازیتون را این نقش بازیتون را میدونید من چیکار میکنم با شما لو قطعنا ایدیکم و ارجلکم من خلاف حتما حتما من قطع میکنم دست و پای شما را برعکس برعکس یعنی دست راست پای چپ ولا اصلبنکم اجمعین حتما حتما بدار میزنم شما را تون را همه گیر اما الان این جادوگر عوض شده اون جادوگر یک ساعت پیش نیست همین چند لحظه ای که مصاحبت موسی علیه السلام و همراهی با موسی تأثیر از جلسه موسی از درس ایمانی موسی که موسی لابد اونجا هم قبل فقط یک مبارزه محض نبود اونجا هم صحبت های خودش را کرده اونجا هم تبلیغ خودش را کرده انبیا در هر فرصتی حرف خودشون را میزنن وقتی که موسی گفته بود در دل اینها جای گرفته بود که الان فرعون دیگه ارزشی نداره برای ما خداوند ارزش داره و رضایت خداوند ارزش داره لذا اونها همین گفتن گفتن که قالوا لا ضیر لا ضیر این پروایی نیست هیچ ضرر و آسیبی به ما نمیرسه انا الى ربنا منقلبون ما به سوی ربمان برمیگردیم بازگشتیم و و رجوع ما به سوی پروردگار خواهد بود ما انتظار داریم خدا ما را ببخشه همین بس ماست ما نه پول میخوام نه پست میخوایم نه اصلا زندگی میخوایم این یعنی وقتی که انسان ایمان میاره و ایمانش ایمان واقعی باشه نه ایمانش مثل ایمان ما ارسی باشه ایمانی که انسان بر اساس یک واقعیتی پی میبرد همون لحظه اول اصلا تمام درونش عوض میشه گاهی میبینید تو کلیپ ها این کسانی که تازه مسلمان میشند و همین که کلمه میخوانند نمیتونه خودشون را کنترل بکنه گریهشون میاد آیات الهی رو ما اون حالت را نداریم آیات الهی میاد اونها درونشون کلا متحول میشه لذا اینها الان چنان درونشون متحول شده که نه پول ارزشی داره حتی نه زندگی باشه اصلا زندگی تمام بشه اعدام بشیم فقط خدا راضی باشه تا این همه تا این زندگی که ما تا اینجا داشتیم همش بر مسیر غلط بودیم الان دنیایمون اگر خوب نشد آخرتمون خوب بشه لذا اونها گفتند که انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ما انتظار داریم طمع داریم اینکه ببخشد رب ما خطاها و اشتباهات ما را که ما ما در مقابل توی موسی آمدیم قرار گرفتیم ما در مقابل حق قرار گرفتیم ان کننا اول المؤمنین اینکه ما بودیم اولی مؤمن به این خاطر که ما اولین گروهی هستیم که ایمان آوردیم خدا شاید ما را ببخشه در ادامه نگفته که فرعون چیکار کرد با جادوگران اما اون چیزی که اهل تفسیر نوشتند فرعون تهدید خودش را عملی کرد همه این مؤمنان را از بین برد شهیدشون کرد اعدامشون کرد و دست و پایشون را قطع کرد ولی اونا تا آخر استقامت کردند شهادت را پذیرفتند ولی از مسیر ایمان بر نگشتند بالاخره بعد از اینکه جادوگران شهید شدند و فرعون کارش را کرد مقدار خنک شد اما بعدا به فرعون گفته شد که دیوانه ای ما افراد خودمون را کشتیم موسی هنوز زنده هست داره کارش میکنه تبلیغش میکنه بیشتر از این نباید موسی بماند همون کسانی که قبلا به فرعون مشوره داده بودند که نباید موسی کشته بشه الان اونا همه گفتن نه باید کار موسی یک سر بشه الان که همه تصمیم بر این گرفتند همون تصمیمی که درباره رسول الله در دار الندوه گرفته شد و مشوره ابو جهل قتل بود و تمامی تصویب کردند شیطان که در جلسه بود به شکل اون شیخ نجدی اونم گفت بهترین راه همینه حکم صادر شد تصمیم قطعی شد از بالا الله عزوجل دستور داد پیامبرش را شما الان هجرت کن همین روزی که اونها تصمیم دارند همین شبی که اونها تصمیم دارند همین شب دستور هجرت اینجا هم همین که اونها تصمیم گرفتن خدای عزوجل به موسی گفت که شبانگاه برو از اینجا بردار بنی اسرائیل را اینا که خوابیدن شما حرکت کنی شما بریم به طرف شام لذا از یک طرف دستور قتلش صادر شد دستور اعدامش صادر شد از یک طرف از, از طرف پروردگار دستور هجرت و اوحینا الى موسى ان اسر بعبادی انکم متبعون ما وحی کردیم ما فرستادیم به سوی موسی اینکه به وقت شب بر بندگان من را به دلیل اینکه انکم متبعون همانا شما تحت تعقیبید متبعون یعنی تحت تعقیب هستید اونها شما را دنبال میکنند موسی علیه السلام شبانگاه خارج شد فرعون وقتی که متوجه شد با خبر شد و میدونست اینا کجا میخوام برند از قبل گفته بود موسی که ما میخوایم به منطقه خودمون بریم سرزمین آبایی و اجدادی خودمون بریم لذا فرعون از اون جایی که خداوند مقدر کرده بود باید در همین راه هلاک بشه فارسل فرعون فی المدائن حاشرین فرعون فرستاد در شهرها که جمع بکنند جمع بکنند همه سپاه را همه ارتشش را همه افراد مسلح را و گفت ان هؤلاء لشرذمه قليلون یعنی نترسید اینا جمعیتی نیستند که ما را شکست بدن اینا یک جمعیت اندکی هستند بعضی از اهل تفسیر گفتند که جمعیت بنی اسرائیل در این زمان 600 هزار نفر بود این زمانی که میخواستند حرکت بکنند برند 600 هزار نفر بودند گفت این شرزمه اندکی هست یعنی جماعت اندکی هست چرا ما اینا را باید تعقیب بکنیم و انهم لنها لغائزون همانا اینها ما را به غیظ آوردن به خشم آوردن چقدر اینجا مشکل درست کردند و افراد ما کشته شدند اینها به غیر از دین من دین دیگری را مطرح کردند الان فرعون میتونست که اگذارد رها کند اونا برند دیگه تمام شد ولی فرعون اون بغض درونی خودش را میخواست تخلیه بکند و شاید که فرعون برای آینده هم میترسید که اینها دوباره قدرت بگیرند جان بگیرند بر علیه ما درگیر نشن انتقام نگیرند و انا لجمیع حاضرون اونا هیچی ندارن ما جمعی هستیم حاضرون حاضرون اینجا به معنی مسلح هست یعنی همه چیز مجهز هستیم و دارای حذر هستیم دارای اسلحه امکانات هستیم خدای تعالی میفرماید ما با این تدبیری که در ذهن فرعون انداختیم و نقشه که در دل او انداختیم میخواستیم از همین خانه و کاشانه و باغ و بستانشون بیرونشون کنیم و ببریم اینها را به جای دیگه بکنیم فاخرجناهم من جنات و ما بیرون کردیم انهارا از باغات و از چشمزارها و کنوز و مقام کریم از خزانها و از مقامات معزز جاهای و مسکنهای خوب معزز كذلك ای القصة كذلك این گونه هست داستان و اورثناها بنی اسرائیل ما وارث اونها قرار دادیم بنی اسرائیل را ببینید قرآن که گفته وارث فرعونیان بنی اسرائیل اگر تو تاریخ نیامده این دیگه نمید چه دلیلی وارث بنی اسرائیل شدن الان چگونه وارث بنی اسرائیل شدن یعنی هر چی اونها داشتن با برداشتن با خودشون بردند تو اگر داشتن پولی اگر داشتن سرمایه داشتن بنی اسرائیل با خود بردند و یا اینکه بعد از اون قدرت مال بنی اسرائیل شد وارث از نظر قدرت دیگه لازم نیست به مصر برگردن فاتبعوهم مشرقین حالا خدا میفرما ما بیرون کردیم اونها را این اجمال بود الان تفصیلش فاتبعوهم ای لاحقوهم فرعونی ها اونها را دنبال کردن مشرقین سر صبح سر صبح اونا چون شب رفته بودند یک شب جلوتر اونا دور بودند اما اینها سر صبح اونا را دنبال کردند فلما ترا الجمعان الله تعالی مقدر کرد که اونا راه را اشتباه برند تا دور نشند وقتی که هر دو جمع هم دیگر را دیدند قال اصحاب موسی انا لمدرکون اصحاب موسی گفت موسی دیگه تمام شما دستگیر شدیم گرفته شدیم دیگه به ما رسیدن اونا مدرک و ما مدرک اونا به ما رسیدن دیگه کار ما تمام موسی علیه صلات و السلام ایمان داشت به وعده پروردگارش ولی نمیدونست خدا به چه صورت نجاتش میده قال کلا گفت هرگز اینطور نیست که شما میگید نه رب من من راهنمایی میکنه میگه چیکار کنم ان معی ربی سیهدین همانا رب من با من هست او حتما حتما مرا راهنمایی می کند فاوحینا الى موسی ان اضرب بعصاك البحر ما وحی کردیم به سوی موسی اینکه بزن به وسیله عصای دریا را فانفلق پس شکافت شد فکان کل فرق کالطود العظیم هر بخشی و هر مسیری مثل تود عظیم تود میگویند که یک کوه کوه بزرگ یعنی آب اینطور استاده بود مثل کوه معلوم می شد و ازلفنا ثم الاخرین نزدیک کردیم اونجا دیگران را یعنی فرعونیان هم نزدیک شدن، اونم رسیدند و انجینا موسی و من معه اجمعین ما نجات دادی موسی را و همه تمام کسانی که با او بودن همگی را ثم اغرقنا الاخرین سپس ما غرق کردیم دیگران را یعنی فرعونیا را آل فرعون را ان فی ذلک لآیه همانا در این داستان عبرت است درس هست و ما کان اکثرهم مؤمنین اکثرشون ایمان نیاوردند اما رب غالب است و ان ربک لهو العزیز الرحیم رب تو هم غالب هست دشمنان را نابود می هم مهربان است دوستان خودش را نجات میده چنان چه موسی و بنی اسرائیل را چطور نجات داد این دلیل نقلی بود تمام شد از سیدنا موسی علیه صلات و السلام که وقتی که کلمه حق را بلند کرد و تمام کسانی که در مقابل کلمه حق کلمه توحید قرار گرفتن خدای تعالی چطور نابودشون کرد چطور خار و زلیلشون کرد بعد از این دلیل دوم دلیل نقلی دوم از سیدنا ابراهیم علیه السلام هست که ابو الانبیا هست ابراهیم هم مثل موسی همین دعوت را بر قومش بر پدرش عرضه کرد که شما غیر خدا را پرستش نکنید غیر خدا را عبادت نکنید واطلو علیهم نبأ ابراهیم بخوان بر آنان تلاوت کن بر آنان خبر ابراهیم را اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون وقتی که گفت به پدرش و قومش چرا شما عبادت میکنید این چیه که شما دارید عبادت میکنید قالوا نعبد اصناما ما عبادت میکنیم بتهایی را اما خود بت مقصود نبودن اونا در واقع ارواحی را و ها را به زعم خودشون عبادت میکردند بت اونها را درست کرده بودند فنظل لها عاکفین ما میگردیم برای اونها اعتکاف یعنی معتکف میشیم مینشینیم به پای اونها ابتهاجا برای بالاخره تواضعا برای اینکه از اونها بخواهیم بطلبیم ابراهیم از اونها پرسید قال هل یسمعونکم اذ تدعون زمانی که شما فرا میخوانید آنها صدا میزنید آیا میشنوند او ینفعونکم او یضرون یا به شما نفع میرسانند اگر عبادتشون کنید او یضرون ضرری هم دارن برای شما اگر عبادت نکنید انتم و آباؤكم الاقدمون قال قالوا بل وجدنا جواب قوم جواب مشرکین مشرکین دلیلی ذکر نکردند دلیل دیگری اونها ذکر نکردن بغیر از تقلید کورکورانه قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکه ما دیدیم پدرانمون را که اینگونه انجام میدادند این گونه عبادت میکردند ما هم به تبع اونها اما ابراهیم علیه السلام گفت که علنی کرد دشمنی خودش را گفت ببینید از این به بعد از طرف من اعلام باد که من با اینها مخالفم یعنی با معبودیت اینها و الا اونها سنگ بودند چوب بودند ابراهیم چه دشمنی با اونها داشت پس دشمنیش از نگاه معبودیت از نگاه الوهیت لذا ابراهیم گفت قال افرأيتم ما كنتم تعبدون بمن خبر بدهید آنچه که شما عبادت میکردید انتم و آباؤکم الاقدمون شما و پدران پیشین شما فانهم عدو لی الا رب العالمین انها همه دشمن من هستن یعنی از نگاه معبودیت مگر رب العالمین لکن رب العالمین اما رب العالمین اون معبود من است کدوم رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين اون رب العالمینی که مرا آفرید ایجاد کرد فهو یهدین او مرا راهنمایی میکند به منافع و مصالح هر دو دنیای من یعنی منافع دنیا را هم و منافع دین من را هم او به من راهنمایی میکنه چیکار بکن ببین ما خداوند هر دو راهنمایی کرده ما را که خلق کرده ما را راهنمایی کرده چطور دنبال کسب و کار بریم نانمون را معاشمون را در بیاریم این منافع دنیا هست و ما را راهنمایی کرده که چیکار بکنیم آخرتمون خوب بشه انبیاء فرستاده کتابها فرستاده بشیر و نذیر فرستاده پس ما را راهنمایی کرده به منافع دارمون دارینمون الذي خلقنی فهو يهدين پس او راهنمایی میکند به منافع هر دو دنیا والذي هو و ويسقين این بحث تربیتیش است رب العالمینه چطور تربیت میکنه والذی هو یطعمنی و یسقین اون ذاتی است که مرا خوراک میده و مرا آب میده تمام ما احتاج من را ام از مأکولات مشروبات او برای من مهیا میکنه و اذا مرضت فهو یشفین هرگاه من مریض میشم او مرا شفا میده ببینید اگر ملاحظه بفرمایید ادب را در جملات ابراهیم مشاهده میکنید مریض هم خدا میکنه نه نمیگم او مرا مریض میکنه اینجا مریضی را به خود نسبت میده و اذا مریض تو من مریض بشم فهو یشفین او مرا شفا میده این در واقع کمال چی هست رعایت آداب والذی یمیتنی ثم یحیین اون ذاتی هست که مرا میمیراند سپس زنده میکند بعد از مرگ بعد از اینکه به اون دنیا بریم والذي اطمع ان يغفر لی خطيئتي اون ذاتی است که من طمع دارم ببخشد ببخشد برای من خطاهای من را مراد از خطاها چی هست یا اینکه تعلیم قوم هست تعلیم مردم هست که مردم یاد بگیرند که از خدا مخشش بخواهند چون خود پیغمبر گناه ندارد معصومه و یا اینکه مراد زلات الانبیا هستند ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین در روز جزا رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین بعد از اینکه دعا ارز کنم که صفات پروردگار تمام میشه و خداوند را معرفی میکنه حالا مناجات میکنه رب هب لی حکما خداوند به من ببخش حکم یعنی فیصله کن و الحقنی بالصالحین و صالحان ملحق بگردان همرا بگردان در زمره اونها قرار بده واجعل لسان صدق فی الاخرین برای من لسان صدقی در آخرین بگردان لسان صدق یعنی چه؟ ببینید زبان صدق بعضی گفتن ذکر خیر نام نیک یعنی بعدی ها که می آیند نام نیک از من بماند به نیکی یاد کنند به خوبی یاد کنند چنانچه ابراهیم علیه السلام همین طور بود البته این یک تفسیرش است ابراهیم همین طور بود همه ابراهیم را قبول داشتند در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرق مختلف هم مسلمان هم مشرک هم یهودی هم مسیحی پس لسان صدق همینه ذکر خیر همینه نام نیک همینه از اینجا معلوم میشه که اگر انسانی چنان عمل میکند که بعد از خودش نام نیکی از خود به جا بگذاره که مردم از او به خوبی یاد کنه این خلاف اخلاص نیست این خلاف اخلاص نیست شما مثلا زحمت بکشید در میان قومتون در میان شهرتون که بعد از شما این زحمت شما هم به خوبی یاد بشه از اخلاق شما به خوبی یاد کنند از خدماتی که کردید برای مردم رفع آوردید برای مردم خدمت کردید مردم به خوبی یاد کنند این برخلاف اخلاص نیست خب یک تفسیر همینه واجعل لی لسان صدق فی آخرین اما یک تفسیر دیگری که شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله همین تفسیر را ترجیح میده میفرماید که لسان صدق منظور کلمه صادقه هست یعنی از من خدایا زبان صادقانه یعنی جمله صادقانه از زبان من به ارث بگذار اون چیه کلمه صادقانه کلمه توحید است یعنی خدایا میخواهم بعد از خودم هم این را به ارث بگذارم که هر کسی من دوست داشت هر کسی میخواست از من تبعیت بکنه همین کلمه را بگوید یعنی بر مسیر توحید بیاد ببینید شما در سوره زخرف هم همین آیه را خواندید وجعلها كلمة باقية في عقبه ابراهیم پشت سر خودش چی گذاشت؟ کلمتا باقیه جعلها همون توحید را توحید را به عنوان کلمه باقی پس شیخ میفرمه با توجه به اون آیه که ابراهیم بحث خیرخواهی و نام نیک نیست اینجا بحث ابراهیم اینه که پشت سر او هم این, مس این توحید و عقیده توحیدیه و کلمه توحیدیه به عنوان ارث از ابراهیم علیه السلام باقی بماند وجعلنی من ورثت جنت النعیم و قرار بده مرا از وارثان جنت النعیم جنتی که سراپا نعمت است واغفر لعبی و پدر من ببخش منظور از بخشیدن پدر چیه یعنی بالهدایت و توفیق ایمان تفسیر ابو سعود نوشته به ایمان توفیقش بده هدایتش بده هدایت بشه توفیق بشه اون دیگه چی میشه اون دیگه بخشیده میشه برای هر کسی جایزه برای پدر کافرش مشرکش اینگونه دعا بکنه که خدای موجبات مغفرتش را فراهم بیار موجبات مغفرت ایمان نشه این اشکالی نداره و اگر بگیم به معنی بخشش که او را عذاب نده خب اون در صورتی هست که ابراهیم علیه السلام دانسته که او بر کفر مرده یا اینکه خدا منش نکرده بود بعد از اینکه منش کرد دیگه این دعا را نکرد ولا تخزنی یوم یبعثون مرا رسوا نگردان روزی که همه از قبرها بلند میشن یوم لا ینفع مال ولا بنون روزی که نف نمی دهد سود نمی ندارد هیچ مالی و هیچ فرزندی الا من ات الله بقلب سلیم یعنی مال و فرزند برای نجات هیچ تأثیری ندارد مگر اون کسی که بیاد پیش خدا با قلبی سالم از شرک بدور از شرک خالص خالص من شرک و شک اون قلب نجات میابد و ازلفت الجنت للمتقین قریب قرار داده میشه نزدیک قرار داده میشه بهشت برای متقیان و برزت الجحیم للغاوین و ظاهر میشه جهنم برای گمراهان ظاهر میشه پرده برداشته میشه آشکار روبرو وقیل لهم اینما کنتم تعبدون اون وقت به مشرکان گفته میشه به غاوین گفته میشه اینما کنتم تعبدون کجاست اونهایی که شما عبادت میکردید من دون الله اون خدایان اون معبودان شما کجا هستند هل ینصرونکم آیا اونها شما را یاری میکنن او ینتصرون یا انتقام میگیرند وقتی شما را عذاب بدیم یا بعضی گفتن ینتصرون از خود عذاب را دور میکنه ینتصرون بدفع العذاب عن انفسهم از خودشون میتونه عذاب دور کنند فکبکبو فیها هم والغاوون الله میفرماید که برعکس انداخته میشوند سرنگون انداخته میشوند در جهنم هم والغاوون هم آنها یعنی آبدان و هم غاوون اونها گمراهان کسانی که اونها را گمراه کردن یعنی عابد و معبود همگی در جهنم انداخته می شوند و جنود و ابلیس اجمعون و لشکریان ابلیس همگی و همگی اونها انداخته می شوند قالوا وهم فيها يختصمون میگویند اونها در حالی که با هم دیگه درگیرند عابد و معبود رئیس و مرعوس تابع و مطبوع با هم دیگه درگیرند تالله این کن لفی ضلال مبین سوگند به خدا همانا معبودیم در گمراهی آشکار اذ نسویکم برب العالمین گمراهی ما این بود چون که ما شما را برابر کردیم با رب العالمین چطور برابر فی العباده بنویسید یعنی در عبادت شما را با خدا برابر میدونستیم هم برای خدا سجده هم برای شما هم برای خدا رکو هم برای شما و ما اضلنا الا المجرمون ما را گمراه نکرد مگر مجرمان کسانی که جرم کردند بت پرستی کردند اونها ما را گمراه کردند فما لنا من شافعین الان برای ما هیچ سفارش کننده ای نیست هیچ کسی نیست برای ما سفارش کنه ما را از این محلک نجات بده ولا صدیق حمیم و نه دوست صمیمی برای ما دوست مخلصی هم نیست و میگوین اونجا به اون اربابان شرک خودشون اگر یک بار بازگشتی بشه ما دیگه خط شما نخواهیم بود ما خط ایمان خواهیم بود اونامو بدبختا لابد همون رؤسا میگن خود ما هم اگر برگردیم ایمان میاریم ما هم دوباره دنبال گمراهی شما نمیشیم فلو ان لنا کرتا فنکون من المؤمنین اگر باشد برای ما بازگشتی به دنیا ما مؤمن میشیم ما به خدا و به توحید خدا ایمان میاریم ولی ببینی این بازگشت وجود نخواهد داشت چون که خدا میخواد قبلا هم این مسئله را کرارا ذکر کردیم که خدا میخواد ایمان بالغیب بیارند الان همه چیز را دیدن دیگه همه چیز را دیدن همه چیز را که دیدند دیگه وقتی که بیان بیادشون باشه دیگه ایمان بالغیب نخواهد بود ایمان به مشاهدات خودشون است ایمان به مشاهدات این کمالی نیست اصلا امتحانی نیست این امتحانی نیست و در یک آیه هست که خدای تعالی میفرما اگر اینها را ما برگردانیم هم, اینها ایمان نمی آورند اینها را برگردانیم هم ایمان نمی آورند چطور میشه که انسان جهنم را ببیند بهشت را ببیند هم ایمان آورد این جوابش را خدمت شما عرض کنم چون که خدا اگر برگرداند خدا چی میخواد ایمان بالغیب میخواد اون وقت اون را از حافظه پاک میکنه این که جهنم را دیدی بهشت را دیدی محشر را دیدی اون دیگه بیاد انسان نمیماند وقتی که چون خدا میخواد که ایمان بالغیب بیارن دیگه اون بیاد انسان نمیماند بیاد انسان که نماند چی شد بالاخره همین ایمان بالغیب میشه دوباره اونها ایمان نمیارند همونطور که ببینیم ما در عالم ارواح مگر با خدا پیمان نبستیم که خدا یا ما بهت ایمان میاریم الست بربکم قالوا بلا خب الان اگر بیاد ما باشد اون عهدی که با خدا بستیم اون پیمانی که با خدا بستیم الان اگر بیاد ما باشد خب بازم ایمان ما ایمان بالغیب نخواهد بود به همین خاطر اون بیاد ما نیست گرچه در فطرت هر انسانی هست پس اگر همه یادمون باشه که اونجا در اون عالم ارواح چقدر روح بودند خدا چطور فرمود ما جواب دادیم خب پس الان همه انسان ها ایمان میارند و این ایمان اون ایمان مطلوبی که خدا میخواد نخواهد بود خدا میخواد ایمان به مشاهده نباشه ایمان به غیب باشه لذا اونها میگویند که اگر ما برگردیم مؤمن میشیم این فی ذلک لآیه در این داستان در این قصه درس هست نشانه هست نشانه برای اثبات توحید اما مخاطبین یعنی مشرکین مکه اکثرشون ایمان نمی آورن و ما کان اکثر مؤمنین و این ربک لهو العزیز الرحیم رب هم غالب است میتونه مؤاخذه بکنه اما مهربان است فرصت میده خب این دومین دلیل نقلی بود بعد از دلیل نقلی از موسی دلیل نقلی از ابراهیم الان سومیش را میخوانیم دلیل نقلی از نوح علیه السلام کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کرد قوم نوح همگی مرسلان را مگه چند تا رسول برایشون فرستاده شد یک پیامبر اما قبلا خواندیم که تکذیب یک پیغمبر مستلزم تکذیب همه پیامبران چون در اصول شرائح مشترک بودند اذ قال لهم اخوهم اینا فقط یه ترجمه سرسری میشه سطحی میشه شما قبلا همه اینها را احوال همه این اقوام را شما قبلا خاندید در سوره های متعدد و مختلف خاندید اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ای الا تتقون عبادت غیر الله نوح به آنها گفت از آیا از عبادت غیر خدا نمی ترسید انی لکم رسول امین من رسول امینی هستم که امانت را رعایت می کنم هر دستوری خدا به من داده من و بدون کم و او را به شما می رسانم امانت دیگه همینه فتق الله خلاصه اون رسالت اینه که از خدا بترسید شرک نکنید کفر نکنید و اطیعون فاتقوا الله توحید اطیعون رسالت من اطاعت کنید من پیامبر را و من در مقابل این اطاعتی که شما از من میکنید حرف شنوی که میکنید موعظه میکنم تبلیغ میکنم هیچ اجر نمیخوام و ما اسالکم علیه من اجر هیچ اجری بر آن سوال نمیکنم از شما نمی طلبم این اجری الا علی رب العالمین نیست اجر من مگر بر رب العالمین است فاتقوا الله پس از خدا پروا داشته باشید از خدا بترسید و اطیعون من پیامبر را اطاعت کنید دوباره توحید و رسالت اما قوم ببین حماقت قوم را همیشه حماقت در این است که اونها عزت را در چی میبینند؟ در مال میبینند در سرمایه میبینند کسانی که نو علیه صلات و را پیروی کردند انسانهای از نظر سرمایه دون بودند پایین بودند کسانی بودند که اونها مال آنچنانی نداشتند شغل آنچنانی نداشتند وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا على رب العالمین فاتقوا الله واطيعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون آیا ما به تو ایمان بیاریم در حال که پیروی کرده تو ارزلون یعنی پسترین انسان ها پسترین افراد ببینید یک چیزی خدمت شما نکته ارز بکنم اون اینه که پسترین اونا از, از چه نگاهی می دانستن؟ از نگاه شغلی از نظر شغلی کارهایی که اینها انجام میدادند این کارها کارهای خدماتی بود همین آدم های قشر پایین نه اینکه ارزلو به معنی اوباش نیست به معنی اشرار نیست و این را هم خدمت شما عرض بکنم که هیچ جا خدای عزوجل هیچ شغلی را پسترین شغل نگفته این در هر زمان انسان خودشون بین شغل ها و بین حرفه ها و صنعت ها چکار کردند امتیاز گذاشتند اون شغل بهترین هست این بدترین هست اینا که خدماتی بودند اینا را بدترین مثلا لباس های مردم می شستند کفش های مردم اصلاح می کارهای دیگر مردم را انجام می دادند برای مردم کارگری میکردند خدمت میکردن نظافت میکردن هر چی که باشه این شغلها خدا نگفته اینها های الان شاید ما, ما مثلا داشته باشیم یکی از ما بیاد و نظافت چی باشد یکی دیگه بیاد کفش دوز باشد دیگری بیاد لباس شو باشد دیگری بیاد خدمت بکنه کارگری میکنه مالی میکنه بار مردم را از اینجا تا اونجا میبره دیگری مثلا گوسفندان مردم را میچراند اینها از نگاه الله عزوجل در هیچ جای ثبوتی نداره که شغلهای پایینی هستن که ما بگیم الان این در یک جایگاه پست و پایینی قرار دارد این پس ارزلون هم به اعتبار حقیقت نیست به اعتبار دید اون مردم هست مردم هر زمان برای خودشون چی کار میکنند یک صنعتی را یک حرفه ای را پست میدانند پایین میدانند و یکی دیگر را بالا میدانند لذا قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون ما شما را پیروی بکنیم و در حالی که شما را دنبال کرده ارزل الان بعضی وقتها چون همین کارهای پایین مثالی میخوام برای شما ذکر بکنم همین کارهای پایین چون خیلی درآمد داره مردم اینها را برای خودشون کار پایین نمیدونند و اینها را بهترین کار میدونند مثلا امروز زباله ها را جمع کردن آشغال ها را جمع کردن خس و را جمع کردن و نظافت کردن در هر زمان مردم این را پای دونست اما امروز خیلی از مردم سرمایدار مردم بظاهر شریف هستن که شرکت های خدماتی دارن سعی میکنند که با شهرداری ها قرارداد ببندند این شغل بگیرند یک بالاخره مجموعه ای را ام از ماشین و کارگر و رفتگر و همه را استخدام میکنن تا اینها را جمع بکنه خب الان خیلی ها هستن که با ادارات و شهرداری ها قرارداد بستن که ما زباله ها را جمع میکنیم خب الان مردم برای اینکه این امتیاز را بگیرند از اون اداره زیربت با همدیگر رقابت دارند میرن ثبت نام میکنه اون میگه این کار را به من بده اون میگه به من بده پس ببینید این از نگاه مردم هست از نگاه شرعی هیچ کاری بالا و پایین نیست پس تو خوب نیست هر که حرفه داشته باشی صنعتی داشته باشی بلد باشی کاری را این پیش خدای عزوجل ارزش داره قبلا روایتی خواندم، خدمت شما که خداوند دوست دارد اون کسانی که اهل حرفه و اهل صنعت هستند کار بلد باشند شغل بلد باشند قال و ما علمی بما كانوا يعملون ابراهیم میگه که من چی میدونم و ما علمی ما ما نافی است نیست علم من به اون چیزی که اونها عمل میکنند یعنی اون چیزی که اونها عمل میکنند من با اون کار ندارم ما البته این بعضی دو تا تفسیر کردند بعضی گفتند که اونا به ابراهیم گفتن اینا بظاهر با شما هستند اینها بادی و رای ما در آیه دیگه میخوانیم به ابراهیم گفتن ببخشید به نو علیه السلام به نو علیه السلام گفتن که این کسانی که پیروی تو هستن بادی و رای هستن اونجا بادی و رای به دو معنا هم می آید یکی اینکه ظاهرا اینا با تو هستن باطنا نیستن یعنی منافقند نوح علیه السلام جواب میده و ما علمی بما کانو یعملون یعنی وظیفه من نیست و ما علمی یعنی و ما وظیفتی وظیفه من نیست که از درون تفتیش بکنم اونا چیکار میکنن از ته قلب با من هستن یا نیست همین که ظاهر هستن کفایت میکنه بعضی اینا گفتند چون اینجا بعضی تفسیر کردن و تبعک الارزلون مراد از ارزلون منافق تفسیر ارزلون چیه؟ منافق است و حاصله ما وظیفتی الا اعتبار الظواهر حاصل این تفسیر اینه که وظیفه من و شغل من نیست مگر اعتبار ظواهر است دون شق عن القلوب و تفتیش اما فی السرائر وظیفه من, نیست که دلهایشون را بشکافم تفتیش کنم در درون چه خبره اخلاص یا نفاق فما یزرنی عدم اخلاصهم فی ایمانهم کما تزعمون اونا اگر ایمان داشته نباشن اخلاص داشته نباشن به من ضرری وارد نمیشه پس این در صورتی هست این جواب که مراد از ارزلون یعنی منافقون باشه اما اگر ارزلون اون تفسیر اولی که کردم که اون راجع تر هم هست از نظر شغلی پست هستند نو میگه و ما علمی ما نافی است یعنی علم من نیست که چیکار میکنند چه شغلی دارد با این من کار ندارم ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون نیست حساب من مگر بر رب من اگر شما بفهمید و اینکه شما میگه اینها در سطح پایین هستند بیرون کنم نه و ما انا بطارد المؤمنین نیستم من ترد کننده مؤمنان این انا الا نذیر مبین نیستم من مگر نذیر آشکارا هستم ترساننده آشکارا خلاصه نو علیه السلام خواسته اونها را قبول نکرد وقتی که قبول نکرد اونها تهدید کردند قالوا لئن لم تنتهي يا نوح اگر باز نیای ای نوح لتكونن من المرجومین سنگسار میشه از مرجومین کسانی که رجم میشن معلوم میشه این سنگسار شدن در خیلی از اقوام گذشته رسم بوده ما دیروز پریروز درباره اصحاب کهف هم خواندیم که اونا گفتن ما را اگر دستگیر بکنن ما را تنگسار میکنند چون مفسرین نوشته بودند که در دین اونها این بوده که هر کسی از بت به سمت سوی دیگه رفت جزایش سنگسار کردن است پس در اقوام دیگه هم این سنگساری بوده ان انا الا نذیر مبین قال رب ان قومی کذبون وقتی که نوح دیگه آخرین حرفاش زد و نامید شد الان مناجات میکنه بار الهی، بار اله همانا قوم من مرا تکذیب کرد فافتح بینی و بینهم فتحا فیصله کن بین من و بین آنها فیصله کردنی فیصله عملی و نجنی و مرا نجات بده و من معی من المؤمنین هر کسی با من است از مؤمنان همه ما ایمان ایمانداران را نجات بده رب سبحانه و تعالی اجابت فرمود نتیجه دعا فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون ما نجات دادیم او را و تمام کسانی که با او بودند در کشتی پر از آدم پر از مسافر ثم اغرقنا بعد الباقین سپس ما غرق کردیم بعد از اون بقیه که کشتی سوار نشدند ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین همانا در این درسی بود عبرت اکثر اونها ایمان نیاورده بودند و این ربک لهو العزیز الرحیم همان رب تو رب غالب و مهربانی هست کذبت عاد المرسلین بعد از دلیل نقلی از نوح علیه صلات و السلام دلیل نقلی از هود علیه صلات و السلام همه انبیا که ما در این سوره ها داستان هایشون را میخوانیم دعوتشون مشترک بود یعنی فتقوا الله و اتیعون هم توحید هم رسالت از خدا بترسید شرک نکنید کفر نکنید معصیت داشته نباشید و من پیامبر را اطاعت کنید همه همین مطلب یعنی توحید رسالت کذبت عاد المرسلین همه مرسلین را توجیهش را از کردم تکذیب رسول مسترزم تکذیب تمام رسولان اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون زمانی که پیامبرشان هود به اونها گفت آیا شما نمی ترسید از عبادت غیر الله انی لکم رسول امین همانا من رسولی هستم امین امین قبلا تفسیرش را عرض کردم یعنی مطلبی که خدا به من داده بدون کم و بدون برد به شما میرسانم انبیاء امین ترین انسان ها هستند فاتقوا الله و وما و اسألكم علیه من اجر من سعال نمی کنم بر این تبلیغ هیچ اجری این اجری الا علی رب العالمین نیست اجر من مگر بر رب العالمین هست و بعد کسانی که از قوم هود بودند قوم عاد بودند اینا علاوه از اینکه شرک داشتند بعضی کارهای دیگر که در واقع دلیل ریا و دلیل غرور اونها بود هم انجام میدادن مثلا اتبنون بكل ریع آیتا تعبثون آیا شما بنا میکنید به هر بلندی آیتا یعنی علامتی هر بلندی هر کوهی هر تپه بود اونجا اینها یک بنای درست میکردند بنای بلندی که در واقع یک علامت یک نشانی اگر ما به تعبیر امروزی بگیم برجی برجی درست میکردن تعبسون یعنی به بیهوده منفعتی نداشت معلوم میشه انسان اگر ساختمانی درست بکنه کاخی درست بکنه که برای منفعتش باشه البته نه اصراف باشه برای سکن باشه برای زندگی کردن باشه 20 طبق باشه 50 تا خانواده توش زندگی بکنه این عبس نیست اونها هدفی نداشتن اونها فقط چی بود برج سازی بود یعنی یک سری مناره های برج هایی که علامتشون بود اون آقا سرمایدار خیلی بلندی درست کرده این میگفت من از اون باید بلندتر درست کنم هر یکی از این برج ها مال یک فرد بود برای شهرتش برای بیهودگی برای اینکه بالاخره نامی باشه درست کرد پس تعبسون میانه یعنی منظور اینه که برج برافراشته درست میکردن برای عبس نه برای منفعتی و تتخذون مصانعه و درست میکنی شما مصانعی مصانع یعنی قلعها و کاخای که لعلکم تخلدون تا همیشه یعنی چنان درست میکنید که همیشه تو زندگی کنید گویا برای 500 سال هزار سال و اذا بطشتم بطشتم جبارین هرگاه کسی را مؤاخذه بکنید با ظلم یعنی خیلی برو ظلم و ستم میکنید سخت میگیرید فاتقوا الله واطيعون از خدا بترسید و من پیامبر را اطاعت کنید واتقوا الذي امدكم بما تعلمون بترسید از اون ذاتی که او شما را یاری کرد به اون چیزی که شما میدونید خدا خیلی شما را یاری کرده نسبت به اقوام گذشته و اقوام دیگر خدای تعالی بیشتر به شما داده چی داده با چی یاریشون کرده امدکم به انعام و بنین یاری رسانده به شما به چار پایان اولاد هم تو زیاد مال شما و هم اولاد شما و جنات و عیون و باغات و چشمزارها چقدر آبادی دارید اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ای قوم این همه نعمت خدا به شما داده شما بازم ناسپاس من میترسم بر شما عذاب روز بسیار بزرگ اونا گفتند هود این موعظه رو برای خودت داری میکنی چه موعظه بکنی چه نکنی ما ایمان نمی آوریم قالوا سواء علینا برابر است بر ما اوعظت اینکه موعظه کنی ام لم تکن من الواعظین یا اینکه از واعظین نباشی ما همون حالمون یکیه ما تغییر نمی کنیم ان هذا الا خلق الاولین بعد میگه ای ای هود این نیست مگر عادت پیشینیان هست چی عادت پیشینیان هست ببین اینجا دو تا تفسیر داره یکی این که این برمیگرده به اون تتخذون مصانع لعلکم تخلدون یا از کنم که اتبنون بكل ریع آیتا تعبثون اینکه برج های بلند و برافراشته درست می کردند و ساختمان مجلل و محلات عالیشانی درست می کردند به عنوان یادگاری می گذاشتند این از در گذشته هم بوده چرا بر ما شما سخت گرفتید این هذا الا خلق الاولین پس چی خلق اولین هست؟ عادت پیشینیان هست برج سازی ساختمان سازی از اول بوده ما هم داریم همون کار رو میکنیم بعضی میگن نه این هازه اشاره به تبلیغ توحید است یعنی این مواعظ را بیان کردن و توحید گفتن چیز جدیدی نیست در گذشته هم افرادی بودن مثل شما که آبا و اجداد ما را موعظه کردن اما آبا و اجداد ما از دین خودشون بر نگشتن به همون دین خودشون باقی ماندن این را امام رازی گفته این هذا الا یعنی تبلیغ توحید نیست مگر عادت پیشینیان هست لذا و ما نحن بمعذبین تو دلت جمع باشه برای ما نگران نباش ما عذاب داده نمیشیم برای ما عذابی نخواهد بود چونکه اعتماد داشتن به خودشون و بر اون کفر شرکشون مطمئن بودند الله می فرماید فکذبوه پس هود را تکذیب کردند فاهلکناهم ما هم هلاک و نابودشون کردیم ان فی ذلک لآیه همانا در این نابود کردن اونها و در اون عذابی که بر نازل شد آیه و درس بود عبرت بود و ما کان اکثرهم مؤمنین اکثر آنها ایمان نیاوردند و ان ربک لهو العزیز الرحیم همان رب تو اون هم غالب هست و هم مهربان دلیل تاخیر عذاب هست کذب ثمود المرسلین بعد از داستان هود علیه السلام داستان صالح قوم سمود هم گویا همه انبیاء را تکذیب کرد با تکذیب صالح كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح زمانی که برادرشان صالح به اونها گفت الا تتقون آیا شما از عبادت غیر الله نمی ترسید انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون اطیعون رسولی هستم که در رسالت امانت را رعایت کردم پس از خدا پروا داشته باشید و من پیامبر را اطاعت کنید و ما اسألكم عليه من اجر من بر این تبلیغ هیچ اجری از شما سوال نمی کنم چون که این اجری الا علی رب العالمین اجر مزدمن نیست مگر بر رب العالمین است او به من میده شما فقط بپذیرید و بعد اینها اونها ساختمان و برج داشتند اینا باغ و بستان داشتند هر یکی را خدا یک نوع نعمتی داده بود البته اینها هم تو کوها برای خودشون کوها را می تراشیدند و پناگاه های خوب و ساختمان های خوب در دل کوه درست می کردند اینا هم از همون نسل بودن قبلا ما اینا را خاندیم دیگه که اونها که حلاک شدند بقایای اونها که مؤمن ماندند اونها آمدن جای دیگه زندگی کردند در محل حجر و خلاصه کم کم سمود درست شد پس سمود عاد ثانی هست از همون نسل است بس از نظر قوی بودن و تنومند بودن و اینها مثل اونها بودند الله می فرماید که اتترکون فی ما ها هنا آمینین آیا شما گذاشته میشه در همین دنیا ایمن در دنیا شما ایمنید هیچ حسیبی به شما نمیرسه هیچ عذابی نمیاد مطمئنید فی جنات و عیون در همین جنات و باغات و ششمزارها و زروع و همچنین در زراعتها و نخل يعني نخل که طلعها حظیم شکوفه اون نخل حظیم یعنی با تراوت و لطیف است خیلی نرم و با تراوت شکوفه نخل و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین و شما می تراشید از کوها برای خودتون خانه هایی که فارهین فارهین را چند معنی کردم بعضی گفتن فارهین به من اشیرین بطرین با غرور با تکبر بعضی گفتن نه فارهین به معنای ارز کنه اینه که برای همیشه حفاظت بشید هیچ آسیبی به شما نرسد بعضی گفتن فارهین به معنی وارد قال ابو صالح عازقین خیلی وارد هستی خیلی خوب کوهر می تراشید و برای خودتون خانه درست می کنید لذا این همه نعمت پروردگار ای قوم فاتقوا الله و اطیعون هم توحید را قبول کنید هم رسالت را از خدا بترسید و من پیامبر را اطاعت کنید ولا تطیعوا امر المسرفین امر مسرفین را شما اطاعت نکنید مسرفین متجاوزین این یعنی مشرکین بعضی گفتم مصرفین اون سران کفر و اوباش هایی که در اون شهر بودند شما خاندید و کان فی المدینه تسعت رهت یفسدون فی الارض بس مصرفین همون تسعت رهت را میگه همون نه نفر اوباش که تمام شرارتها از زیر سر اونها بود اونها را اطاعت نکنید مصرفین کی هستند الذين يفسدون في الارض اینایی که در زمین فساد میکنند ولا يصلحون اصلاح نمیکنند قالوا انما انت من المصحرين. اناد قوم گفتند ای صالح تو از جادو شدگان هستی جادو شده یعنی چی؟ یعنی دیوانه علیه الله به پیامبر خدا گفتن تو دیوانه هستی ما انت الا بشر مثلنا تو, تو کجا میتونی پیامبر باشی تو بسری مثل ما هستی فأت به آیت ان کنت من الصادقین آیا و نشانی بیار اگر راست میگی و اون نشانی که ما میگیم چیه اون نشانی از دل اون کوه بیار یک شطور آبستنی بیاد بیرون اونم از خدا دعا کرد خدا داد شطور را قال هذه ناقه ای قوم این شطور هست لها شربون برای او حقی از آب هست شرب یعنی نوبت آب حق آب ولکم شرب یوم معلوم برای شما حقی هست از آب و نوبتی هست در روز مشخص چنانچه ما در آیات دیگه خواندیم نوبتی کردن یک روز شتر و ناقه ساله بیاد و یک روز مواشی و حیوانات اونها چون این شطور را الله تعالی چنان وحشتی داده بود خارق العاده بود دیگه هر وقت می آمد تمام حیوانات رم می کردن یکی نمی نه آبی نه علفی نه گیاهی همه فرار می کردن لذا نوبتی شد و ببینید ای قوم یک وقتی ببینید که نوبت آب گرفته برای حیوانات شما و مواشی شما ضرر و زیان است یک وقتی سوی قصد نکنید که بدبخت میشید چون این از شعائر الله هست از آیاتی است که خدا نشان داده ولا تمسوها بسوء به بدی اون را دست نزنید فیأخذکم عذاب یوم عظیم شما را میگیرد عذاب روزی بسیار بزرگ الله می فرماید فعقروها او را از پای در آوردن توهین شعائر الله فاصبحوا نادمین پشیمان شدند فاخذهم العذاب عذاب اونها را گرفت عذاب آمد همون صیحه آمد یک فریادی برآورد همه به دهان افتادند به زانو افتادند و همه در دم سکته کردند و مردند لذا الله می فرماید که فاخذهم العذاب عذاب گرفت ان فی ذلک لآیه همانا در هلاکت اینها نشانه و درس است اما و ما کان اکثرهم مؤمنین اکثر اینها ایمان نمی آورند باور ندارند و ان ربک لهو العزیز الرحیم همان رب تو غالب هست و مهربان است خب بعد از داستان حضرت صالح داستان حضرت لوط که اینها همه در واقع دلائل نقلی هستند همه این انبیاء توحید را ارزه کردند همه این اقوام انکار کردند و از پیغمبران نپذیرفتن هر یکی یک ایرادی گرفتی که جادوگر گفتی که ارز کنم پیروانش را آدمای پست گفتی که دیگری همون چیزی که همه مشرکین به رسول الله گفتند مسحر هم گفتند آدمای قشر پایین با دوربرت هست هم گفتند خلاصه الله تعالی اینها را عذاب داد شما قریشی ها را هم عذاب میده کذبت قوم لوط المرسلین قوم لوط تکذیب کرد همه انبیا را اذ قال لهم لوط اخوهم لوط الا تتقون زمانی که برادرشان لوط به اونها گفت آیا شما نمی ترسی از خدا با خدا داری شرک میکنید انی لکم رسول امین من رسول امین هستم بار امانتی که به دوش من هست خوب ادا میکنم فاتقوا الله و اس از خدا پروا داشته باشید من پیامبر را اطاعت کنید و ما اسالکم علیه من اجر بر این تبلیغ از شما هیچ اجری نمیخوام که شما را نجات بدم نه مردم هر کسی کوچکترین راهنمایی میکنه اجر میخواد پیامبران سبحان الله چنان راهنمایی میکردن که دنیا و آخرت انسان آباد بشه اونا اجر نمیخواد شما الان ببینید امروزه چقدر کلاس ها هست شما را راهنمایی میکنن تا یک کلاس چند دلار باید بدی هر دوره چند صد هزار تومن یا چند میلیون تومن باید بدی چی میخوای یاد بگیری هر چی یاد بگیری عربی میخوای یاد بگیری انگلیسی میخوای یاد بگیری یا مثلا حرفه و صنعت میخوای یاد بگیری کاربلد باشی نمیدونم بخوای معاملات بورس را یاد بگیری فلان معاملات را یاد بگیری بیا دوره بگذارن اینقدر پول بده یعنی هر چی که مردم تعلیم میدند و مردم آموزش میدند پول میخواند اما انبیا و پیروان انبیا به انسانها روش زندگی کردن را یاد میدند اون زندگی که هم دنیایشون آباد بشه هم آخرتشون آباد بشه هیچ اجر خند. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا على رب العالمین اما این انقلاب قلبی بود تغییر درونی بود به ظاهر هم یک فسادی دارید که اون را هم تغییر بدید اون فساد چیه؟ اتأتون الذکران من العالمین آیا از این عالمیان از این جهانیان پیش مردها میایید؟ برای نیاز جنسیتون برای دفع شهوتتون در حالی که خدای تعالی جنس مخالف را برای همین قرار داده و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم می گذارید آنچه که آفریده برای شما رب شما از همسران شما همسری خدا برای شما قرار داده زوجه قرار داده اون را میگذارید بل انتم قوم عادون واقعا شما قوم متجاوزی هستید از حد انسانی نه از حد حیوانی هم تجاوز کردید قبلا خدمت شما عرض کردم هیچ حیوانی این عادت را ندارد حیوان نر هم به طرف حیوان نر نمیره قالوا لئن لم تنتهي يا لوط اما تنگ آمد به جنگ آمد قوم دیگه بهانه ای ندارد دیگه استدلالی ندارد فقط تهدید میکنه منطقش منطق زوره قالوا لئن لم تنته گفتا اگر باز نیای ایلوت لتكونن من المخرجین ما حتما حتما شما را بیرون میکنیم از شهر خودمون بیرون میکنیم شما میخواید زندگی پاکی داشته باش برو جای دیگه قال انی لعملکم من القالین وقتی که قوم از این کار زشتشون باز نیامدند پیغمبر اعلام براعت کرد اعلام تنفر کرد این سنت و روش روش انبیاست هر وقتی ما هم دیدیم که قوم یک کاری را داره میکنه اول باید تبلیغ بکنیم قوم نکنید اما وقتی که گفت نه ما حرف شما را قبول نمی کنیم اعلام بکنیم که ما بری هستیم از کار شما ما متنفریم ما دیگه کاری نداریم خدای اگر عذاب آوردیم ما با اینها نیستیم قال إني لعملكم من القالین من نسبت به شما متنفرم قالین یعنی چی؟ متنفرم از این بیزارم رب نجنی و اهلی مما یعملون بار اله مرا و اهل مرا نجات بده از اون عمل کرده بدی که این قوم انجام میده رب العالمین اجابت فرمود فنجیناه و اهله اجمعین ما نجات دادیم اورا را و اهلش را همگی الا عجوزا فی الغابرین مگر یک پیرزنی این پیرزن زنی لوط بود فی الغابرین در هم میان اونایی که ماندگار شد در همونها ماند یعنی ماند که عذاب ببیند چون این زن لوت اهل نفاق بود بظاهر با لوط بود اما پشت پرده با همون قومش بود اهل کفر و اهل شرک بود ثم دمرنا الاخرین سپس ما نابود کردیم دیگران را یعنی قوم را و امطرنا علیهم مطرا ما باران دیم بر اونها باران سنگ فساء مطر المنذرین بسیار بد هست مطر منذرین باران ترسانده شدگان قبلا خدمت شما عرض کردم که برای این قوم الله تعالی چندین عذاب آورد تنها این نبود یکی اینکه اینها را روستایشون را الله برد فجعلنا عالی سافلها و دوم اینکه خدای عزوجل بر اونها سنگریزه های را تعیین کرد طوفانی که این طوفان سنگ داشت و این سنگ ها هر که به اینها اصابت میکرد در درون اونها انفجاری درست میکرد اونها را له میکرد ان فی ذلک لآیه همانا در این عذاب درس هست درس عبرت است اما مردم از این درس ها درس نمی گیرند و ما کان اکثرهم مؤمنین اکثر مردم ایمان نمی آورند و این ربک لهو العزیز الرحیم همان رب هم غالب است و هم مهربان است خب این شش تا دلیل بودند نقلی از انبیاء گذشته و را خانیم دلیل نقلی از سیدنا شعیب علیه السلام کذب اصحاب الایکه المرسلین اصحاب ایکه تکذیب کردن پیامبران را یک پیامبر را که تکذیب بکند مستلزم تکذیب همه پیامبران میشه اما اصحاب ایکه ایکه قبلا خواندیم جنگل انبوه را میگویند اون جنگلی که انبوه درختان و گنجانی درختان باشد و من بحثی را هم خدمت شما مطرح کردم که گفتند آیا قوم مدین و قوم ایکه یکی بودن یا دو قوم بودند بسیاری از اهل تفسیر معتقدند که حضرت شعیب دو جا تعیین شد اول به طرف اهل مدین برای اونها خدا عذاب آورد بعدا به طرف اهل ایکه اما مرضشون یک چیز بود غیر از شرک هر دو در کیل و وزن خیانت داشتند در معاملات بازار سر مردم کلاه میگذاشتند بعضی گفتن نه این یک جا هست دو نام هست اصل اسم شهر چی بود مدین بود به نام جدشون بود مدین فرزند حضرت ابراهیم بود اما غیر از اینکه شهر مدین بود چون اونجا درخت زیاد بود و وقتی تو درخت میرفتی اصلا گم میشدی تو درختا به همین خاطر بهش ایکه هم میگفتند کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعيب الا تتقون زمانی که شعیب به اونها گفت که شما چرا از خدا نمی ترسید الان تفسیر مدارک اینجا ذکر کرده چیزی البته زیاد قوی نیست برای پیغمبران دیگه گفت اخوهم اینجا برای شعیب نگفت اخوهم گفت اسقال لهم شعیب چون که شعیب از اهل مدین بود از اهل ایکه نبود گویا شعیب برای دو روستا برای دو شهر تعیین شد یکی شهر خودش بود قوم خودش بودند یکی اصحاب ایکه بودند لم یقل هنا اخوهم شعیب لانه لم یکن من نسبهم شعیب از نظر فامیلی از اونها نبود بل کان من نسب اهل مدین پس ففي الحديث ان شعيب اخا مدين ارسل اليهم والى اصحاب الايكه تفسیر مدارک در حدیث داریم که شعیب که برادر اهل مدین بود به سوی مدینی ها و به سوی اصحاب الایکه فرستاده شد پس با اینها هیچ نسبتی نداشت به این خاطر نگفت برادرشون اذ قال لهم شعیب الا تتقون اني لكم رسول امین من رسول هستم امینم از جانب الله حق امانت را ادا کردم میکنم فتقوا الله واتیون از الله پروا داشته باشید بترسید و من پیامبر را اطاعت کنید و ما اسالكم عليه من اجر بر این از شما نمیخواهم هیچ مزدی هیچ اجری این اجری الا علی رب العالمین نیست اجر و پاداش من مگر بر رب العالمین است لذا بعد از توحید بعد از عبادت خدای عزوجل ای قوم از شما میخوام اوف الکیل کیل را کامل بکنید در کیل مردم خیانت نکنید دزدی نکنید ولا تکونوا من المخسرین از مخسرین نباشید یعنی از کم فروشان نباشه کم فروشی نکنید به جای اینکه به مردم هزار گرم بدید به مردم 800 گرم میدید این کم فروشیه به جای یک کیلو نمیدید ولا تكونوا من المقصرين وزنوا بالقسطاس المستقيم و وزن کنید با ترازوی درست ترازوی که هر دو کفش برابر باشد نه اینکه ترازوی نادرستی باشد ولا تبخسوا الناس اشیاءهم و نکم نکنید در مردم اشیاءشون را ولا تعثوا فی الارض مفسدین این فسادی است در در زمین فساد کنان نگردید مفسد نگردید واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین بترسید از اون ذاتی که شما را آفرید و همچنین مخلوقات اولی را آفرید یعنی شما و پدران شما را او آفرید چرا شما این خیانت ها را کنید؟ اما اناد قوم جواب قوم قالو انما انت من المسحرین گفتند ای شعیب تو جادو شده هستی یعنی دیوانه جادو به تو زده اثر کرده علیه بالله عقلت را از دست دادی وما انت الا بشر مثلنا نیستی تو مگر بشری مثل ما هستی و این ظنک لمن الكاذبین همانا ما تو را میپنداریم از دروغ گویان دروغ میگی کی تو را پیامبر فرستاده اگر راست میگی فاسقط علینا کسفا من السما خودشو مطالبه عذاب کردن برای ما بیانداز تکی از آسمان تا ما له بشیم از بین بریم این کنت من الصادقین اگر شما راست میگید چنین عذابی بیار الله تعالی می فرماید شعیب در جواب گفت قال ربی اعلم بما تعملون رب من نسبت به اعمال شما بهتر میداند او اعمال شما را چک میکنه کنترل میکنه هر وقتی که وقت عذاب شما باشه خودش عذاب میده فکذبوا الله فرم بالاخره این پیامبر عظیم الشان را شعیب را تکذیب کردند فاخذهم عذاب یوم الظله اونها را عذاب روز صاحبان گرفت یوم زله یعنی چه صاحبان یعنی چه میگویند که قوم شعیب عذاب که آغاز شد ابتدا خیلی گرم شد اینقدر گرم شد که هیچ جای قابل تحمل نبود تو خونه میرفتند خونه آتشی بود بیرون می آمدن بیرون بدتر بود هر جا می آرامش نداشتند تا هفت روز خلاصه بعد از هفت روز یک ابر سیاهی آمد همه رفتن زیر اون ابر ابری بود که زیر اون ابر خنک بود سرد بود اونجا که رفتند همه که جمع شدند الله تعالی عذاب را آغاز کرد از اونجا دیگه از داخل ابر عذاب بر اونها ریخت فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الذله تفسیر مدارک نوشته یوم الذله و هی سحابت اظلتهم ابری بود که بر اونها سایه کند بعد ما حبست عنهم الريح بعد از اینکه خداوند باد را گرفت از اونها این باد هم نعمتی است خنک میکنه هوا را تهویه میکنه وعذبوا بالحر سبعة ایام تا هفت روز خیلی گرم بود فاستمعوا تحتها مستجیرین مستجیرین بها پس <coughs> زیر این ابر آمدن پناه بردن مما نالهم من الحر چونکه اون گرمی بهشون رسیده بود لذا وقتی که زیر ابر قرار گرفتن از ابر چی آمد؟ باران باران چی؟ باران آب نبود باران آتش بود فامطرت عليهم نارا فاحترقوا خداوند بر اونها آتش بارید همه اینجا سوختند و از بین رفتند تفسیر مدارک لذا این هست عذاب یوم الظله عذاب صاحبان میگند انه کان عذاب یوم عظیم همانا این بود عذاب روز بسیار بزرگ ان فی ذلک لآیه همانا در این آیه درس هست عبرت هست و ما کان اکثرهم مؤمنین اکثر اونها ایمان نیاوردند و ان ربک لهو العزيز الرحيم همانا رب تو ذاتی هست هم غالب و هم مهربان اگر فورا عذاب نمیده این به خاطر مهربانیش هست وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين در آيات قزشته ضمن اینکه دلیل نقلی از همه انبیا بود از موسی علیه السلام از نوح از صالح از هود از لوط شعیب ابراهیم هفت پیامبر بودند بعد از ذکر این انبیاء بزرگوار و بیان رسالت اونها حال بیان رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم است در پایان که ایشون ختم رسول هست خاتم الانبیا هست بعد از رسالت اونها الله تعالی اشاره می فرماید به رسالت خود آن حضرت و انه لتنزیل رب العالمین همانا این کلامی که شما تلاوت می و بر آنها می نازل شده و فرستاده شده و تدریجا تنزیل شما قبلا خواندید به معنای نزول تدریجی تدریجا تدریجا نازل شده از جانب رب العالمین واسطه این وحی کیه رابط کیه نزل به الروح الامین روح امین لقب جبرائیل هست فرود آورده اون را نازل کرده آن را روح الامین نازل کرده کجا نازلش کرده محل نزول قرآن کجاست علی قلبک قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم لتكون من المنذرین تا شما باشی از کسانی که بترسانید ترسانندگان از عذاب خدا به وسیله این قرآن بیم بدهی بترسانی بلسان عربی مبین به زبان عربی مبین ببینید قرآن در صورتی قرآن هست و در صورتی قرآن حساب میشه که به زبان عربی باشد اگر به زبان عربی نباشد قرآن حساب نمیشه اون ترجمه حساب میشه تفسیر حساب میشه در صورت به زبان عربی باشد به همین خاطر ابتدا امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا داده بود که اگر کسی نماز بخواند و بجای آیات ترجمه آیات بخواند این نمازش درست میشه اما بعدا از قول خودش رجوع کردند و فتوا دادند که نه باید به زبان عربی باشد یعنی امین متن همین عربیتش را بخواند اگر شما به جای سوره فاتحه ترجمه فاتحه را بخوانید نماز شما درست نمیشه فتوای اول امام ابو بود که درست میشه اما بعدا از این فتوای خودشون برگشتن رجوع کردند دلیلش هم همینه بلسان عربی مبین پس حکم قرآن را در زمانی دارد که به زبان عربی باشد اگر همین را به زبان فارسی ترجمه کنی به زبان انگلیسی اردو ترجمه کنی ترجمه قرآن هست مطالب قرآن هست اما خود قرآن حساب نمیشه و ارز کنم که اون ترجمه حساب میشه تفسیر حساب میشه لذا الله میفرماید و انه لفی زبر الاولین همان این در صحیفه های اولین هست یعنی چی؟ یعنی مفاهیم قرآن مطالب قرآن در صحیفه های پیامبرانی که در گذشته بودند مثلا اینجا بحث توحید بحث قیامت بحث اعمال بحث اخلاق همه این مطالب در اون صحیفه ها هم بوده یعنی این چیز جدیدی نیست چرا الان ایمان نمی آورند قوم تو چرا تسلیم نمی شوند اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل الله تعالی از علماء بنی اسرائیل دلیل میگیره دلیل نقلی آیا همین آیه و همین نشانی کافیشون نیست که این را علماء بنی اسرائیل هم میدانند یعنی قرآن را حقانیت قرآن را میشناسند خیلی از علمای بنی اسرائیل ایمان آوردن مثل عبدالله ابن سلام اعوانش انصارش شاگردانش و تمام اون مدرسه علمیش تسلیم شدند رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول کردند همین آیا کافی نیست از نظر استدلال خب اونا میگفتند که چرا گاهی میگفتند چرا قرآن به زبان عجمی نیست گاهی میگفتند که چرا فرشته نازل نمیشه الله عزوجل میفرماید اگر ما یک عجمی را که هیچ زبان عربی بلد نباشه بجای شما یک عجمی را پیامبر میکردیم که این قرآن را با همین زبان عربی میخواند خب اون وقت عجم زبانش نبود ولی اینطور زیبا کلام فسیح و بلیغ را که میخواند این خودش دلیل چیه؟ دلیل حقانیت او بود بعض هم اینا ایمان نمی آوردند بعض هم باور نمی کردند لذا الله می فرماید ولو نزلناه على بعض الاعجمین اگر ما نازل می کردیم این قرآن را بر یکی از عجمها فقرأه علیهم می خاند قرآن را بر آنان ما کانو بهی مؤمنین آنها به این ایمان نمی آوردند به اون وجم چرا؟ چونکه از بس که اناد اینها زیاد هست از بس که زدیت و تعصب اینها زیاد هست و تکبرشان لو نزلناه على بعض الاعاجم الذي لا يحسن العربيه اگر ما این قرآن را بر عجمی نازل میکردیم که عربی بلد نباشه ولی قرآن را صحیح میخانه اون وقت اینها بازم انکار میکردن و میگفته این جادوه این عجم چطور خوب بلد است این جادوگری کرده بله ما کانو به مؤمنین فقرأه عليهم او میخواند بر اینها ما کانو به مؤمنین اینها به او ایمان نمی آوردن چرا کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین این گونه ما داخل کردیم آن را در دل مجرمان چرا داخل کردیم انکار را اناد را کفر را تکذیب را تفسیر معالم و خزان نوشته ادخلنا الشرك و سلکنا یعنی چی؟ ادخلنا شرک و تکذیب شرک و تکذیب را در قلوب مجرمین ما داخل کردیم اینها ایمان نمی آورند که ایمان می خدایا زمانی که عذاب را ببینند ایمان می آورند ولی اون ایمان دیر شده دیگه به درد نمی خورد لا یؤمنون به حتی یرو العذاب الالیم آنها به این ایمان نمی آورند حتی که ببینند عذاب دردناک را اما اون که بیاید مهلتشون نمیده که ایمان بیاورند فیأتیهم بغتتا وهم لا یشعرون اون عذاب ناگهان میآید اینها فهمند که چطور آمد فیقولو اون وقت اینها خواهند گفت هل نحن منظرون آیا ما مهلت داده شویم؟ مهلتی هست فرصتی نیست که ما چند روزی بازم مولد داده بشیم ایمان بیاوریم نه الله میفرماید نه چون شما عجله کردید اف بعذاب اینها یستعجلون آیا اینها خداوند اینجا سرزنش میکنه اینها برای عذاب ما عجله دارن یعنی این قدر جری اینقدر نترس برای عذاب ما عجله دارند اف بعذابنا یستعجلون افرأیت اما متعناهم سنین خداوند میفرماید اگر ما الان عذاب نیاریم چندین سال بعد بیاریم عذاب فرصت بدیم باز هم این فرصت اینها این بهرهگیری اونها از عذاب از دنیا از متاع دنیا اونها را از عذاب نجات نمیده عذاب که بیاد میگیره افرائیت ایت متعناهم سنین اگر خبر بده اگر ما اونها را سالهایی بهرهگیری بدیم ثم جاءهم ما كانوا يعدون سپس بیاید پیش اونها اون چیزی که وعده داده میشوند ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون دور نمی از آنان آن چیزی که بهره داده میشوند و ما اهلکنا من قریت و این هم خدا میفرماید که ما بدون منظر و بدون ترساننده عذاب نمیدیم هر وقت ما پیامبرانی میفرستیم که اونها را از عذاب خدا بترساند بعدا عذاب میدیم و ما اهلکنا من قریت الا لها منذرون ما هلاک نکردیم هیچ قریه مگر برای اون قریه انذار کنندگان بودند بیم دهندگانی بودند ذکر برای تذکر برای پند دادن و ما کننا ظالمین ما ظالم نبودیم بدون دلیل ما عذاب ندادیم ما فرصت دادیم و بعدا عذاب دادیم و ما تنزلت به الشیاطین از اینجا به بعد خدای تعالی شبهات و اشکالاتی که مشرکین مطرح میکردن درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را جواب میده یکی از توجیهاتی که اونها برای قرآن میکردند، چون قرآن واقعا همه را به زانو در آورد همه را عاجز کرد نتوانستند مثل این قرآن بیارند خب چه توجیهی کردند قبلا سحر و جادو و شعر و کهانه و هرچی گفتند یکی از اونها این بود که می گفتند این محمد صلی الله علیه و سلم یک جنی را مسخر کرده تابع کرده که اون جن همیشه میآید همونطور که کاهنها جنها را چطور مسخر میکنند و جنات میان برای کاهنا اخبار غیب میارند همون جن همیشه میاد برای این این, این, این چیزها رو برایش میگه اینا رو او بهش یاد میده او معلوم نیست از کجا میاره الله تعالی میفرماید و ما تنزلت به شیاطین این جواب شبهشون است یعنی شیاطین بر اون فرود نیاوردن نیام وردند فرود نیامدند بر رسول الله نزول نکردند و ما ینبغی لهم و مناسب و لایق اونها نیست سزاوار اونها نیست شیاطین کجا و این کلام زیبا کجا و ما یستطیعون اصلا اونها نمیتوانند انهم عن السمع لمعزولون اونها از گوش کردن به دور هستند این را خدمت شما عرض کنم که جنات بالخصوص شیاطینشون اونا که ایمان ندارند اونها از خواندن قرآن مجید خیلی اذیت میشند به همین خاطر قرآن میگه انهم عن السمع لمعزولون اونها از سمع بدور هستند بسیاری از افرادی که گاهی اذیتشون میکنن این شیاطین وقتی که در گوش اونها بر بدن اونها همش قرآن خوانده بشه اونها بشنوند قرآن بالخصوص تجربه کوتاهی که هست آیات توحید وقتی که خوانده میشه چون اکثر شیاطین شرک دارند آلودگی شرک دارند آیات توحید مثلا سوره ملک را که از اول تا آخر دلائل عقلی شما خواندید هشتا دلیل خاص و سه تا دلیل عام یازده تا دلیل برای توحید و برای نفی شرک و برای رد شرک و برای نفی تمام غیر الله اینا را که بخاند اون جن آتش میگیرد او جن از خدایش هست که زودتر شما خاندن را ترک بکنی او فرار بکند لذا اونا نمیتونند قرآن را تحمل کنند انهم عن السمع لمعذور اگر تو خونه ها همیشه تلاوت بشه اونجا جنات نمیتونن بیان تحملش را ندارند لذا کجا جن میاد کجا شیطان میاد به او یاد بده او از این فراری از قرآن و ما ها فلا تدعو مع الله اله آخر این وقتی که ثابت شد که این کلام کلام رب العالمین است پس نخوان همراه با خدا معبود دیگر فتکون من المعذبین همونطور که این قرآن گفته فریاد نزن غیر الله را از معذبین میشی عذاب داده شده میشی عذاب داده شدگان میشی عذاب خدا بر تو میاد وقتی که کسی دیگر را بغیر از الله فریاد بزنی حاجت بطلبی کمک بقایی و انذر عشیرتک الاقربین و دستور دیگری برای رسول الله است که بیم بده بترسان عشیرتک الاقربین طایفه خودت را قبیله خود اونا که نزدیکتر هستند چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که رفت تمام نزدیکان خودش را خطاب کرد یا بنی عبد مناف یا بنی هاشم یا بنی عبد المطلب تا همه نزدیکترین افراد نام برد یا فاطمه بر اساس همین ان حضرت صلی الله علیه و سلم اشیره اقربین خودش را بیم داد واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین بازو را پایین بگیر یعنی تواضع کن برای اون مؤمنی که از تو پیروی میکنند یعنی در مقابل اون فروتن باش حرفش را گوش کن بهش توجه بکن فان عصوك لذا این روش قرآن روش تبلیغ قرآنه اگر با این روش قومت را قبیلت را عشیرت را بیم دادی ترساندی تو را نافرمانی کردند اون وقت از اونها اعلام براعت بکن از شرک اونها از بطهای اونها از مرام شرکی اونها فان عَوْسَوْكَ فقل انی بَرِيءٌ مما تعملون، به بگو من بیزار هستم از آنچه که شما عمل میکنید و بعد نترس بر خدا توکل کن و توکل علی العزیز الرحیم توکل کن بر اون ذاتی که غالب هست و مهربان است قدرت هم داره الذي يراك حين تقوم اون ذاتی که تو را میبیند وقتی که بلند میشی برای نماز و تقلبک فی الساجدین و تقلب تو را یعنی يعني گشتن تو را در میان ساجدین تقلبک یعنی يعني تغیرک من حال الى حال تقلب اینه که اول استادی بعد رکو میکنی بعد سجده میکنی از یک حال به حال دیگه چی؟ گون میشه به اون ذات پناه ببر او که تو را در همه این احوال میبیند ببینید علامه سیوتی رحمه الله اینجا یه چیزی یک تفسیری کرده که بعضی از بزرگان همین تفسیر را کردن ولی این تفسیر ضعیفه این تفسیر اینه که اولا خدمت شما بگم بعضی اعتقاد دارند که از آبا و اجداد رسول الله هیچ کسی مشرک نبوده پدر رسول الله عبدالله است بعد پدرش عبدالمطلب همینطور برو تا حاشم و مناف و کجا و کجا بعد به اینها گفته میشه خب بالاخره آخر نسب رسول الله به ابراهیم میرسه ما درباره بقیه نمیدونیم که شرک کردن یا نکردند ولی وقتی به ابراهیم برسه بعد پدر ابراهیم آذر اون که شرک کرده قرآن میگه اونجا باز همین توجیه را میان که نه آذر پدرش نبوده آذر امویش بوده آذر چی؟ امویش بوده و پدرش مشرک نبوده اونها از کجا این عقیده را میگن میخوام بگن که و تقلبك في الساجدين تقلب شما یعنی يعني تقلب شما در ساجدین در آبا و اجداد شما مراد ساجدین می آبا و اجداد هست این تفسیر را علامه سیوتی ذکر کرده علامه آلوسی همین تفسیر را نقل میکنه بعدا میگه انی لا اقول بحجیت الآیت على هذا المطلب من هرگز نمیگم که این آیه بر این مطلب چی داره دلالت میکنه و حجت برای این مطلب نه خیر بلکه منظور از ساجدین چی هست همراهان رسول الله هستند صحابه رسول الله هستند ابو بکر و عمر و عثمان و علی هست مهاجرین و انصار هستند اصحاب صفه ای رسول الله شما وقتی که میری شب میبینی اونها در مسجد النبی نماز تهجد میخوانند شما هم در میان اونها از حال به حال میگردی اول قیام کردی بعدا رکوع سجده قاده اینها را الله میداند انه یراک حین تقوم به این معنی هست خدا میبیند وقتی که شما بلند میشید تقوم الى الصلاه و تقلبک یعنی تغیرک من حال الى حال از قیام به رکوع از رکوع به سجده میبیند در میان سجده کنندگان انه هو السمیع العلیم این علت است چون همانا اون ذات ذاتی هست هر چیز را شنواز و هر چیز را داناست هل انبئکم على من تنزل الشیاطین این جواب شبهه گذشته هست الله می فرماید آیا به شما بگم چون اونها می گفتن که کسی می از جنات به پیغمبر درس میده به پیغمبر یاد میده الله میفرماید که شیاطین بر بندگان بر بندگان خاص من هیچ وقت مسلط نمیشند بگم شیاطین بر کی نازل میشن بر کی فرود میآیند بر شما مشرکین بر شما دروغگویان بر کسانی که اهل افک و اهل اسم و اهل دروغ و اهل بهتان هستند هل انبئكم على من تنزل الشياطين آیا به شما خبر بدم بر چه کسی فرود می آین شیاطین تنزل على كل افاک اثیم فرود می بر هر اون انسان دروغگو اف کننده یعنی دروغگو اسیم گناهکار یلقون السمع و اکثرهم کاذبون ببین این شیاطین گاهی کسانی که با این شیاطین سر دارند کاهن میگند در پاکستان عامل میگند کسانی که بالاخره شیاطین را تابع خودشون میکنند مسخر میکنند بعد میفرستن شما میری میگه ماشینم گم شده اون از جنات خبر میگیره میگه که یه جایی هست نشانی هم میده شاید یکی یکی درست, درست باشه بقیه همه دروغه یلقون سم این شیاطین برای کاهنها میرن میرند گوش میکنند اخبار را از فرشتگان به صورت قاچاقی به صورت دزدکی گوش میکنند اما و اکثرهم کاذبون اکثر اینا دروغگوند بر اساس حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که صد تا خبر بیارن یکی راست 99 تا دیگه دروغه و اکثر هم بود لذا به اینها نباید اعتماد کرد بعضی ها پیش این جنی ها میرند این جنی ها خبر میدن از گم شده ها خبر میدن خبر میدن از بقیه مصائب و مشکلات این خلافه در حدیث می کسی پیش این کاهن ها میره و تایید میگه چون اونا ادعا میکنه ما غیب میدونیم از غیب دارم به شما خبر میدن تایید میکنه حرف اونها را این فرد نسبت به قرآن کفر کرده قرآن میگه غیر کسی غیر از خدا نمیداند یلقون السمع گوش میکنند و و اکثرهم کاذبون اکثر اونها کاذبون هستند دروغگویان هستند و دیگه به پیغمبر چی میگفتند شاعر میگفتند الله میفرماید و الشعراء یتبعهم الغاوون شاعرها اونا را همیشه دنبال میکنند کیا دنبال میکنند غاوون دنبال میکنند غاوون یعنی انسان های گمراه الم تر انهم فی کل وادی یهیمون آیا میبینی اونها را در هر وادی سرگردان شاعرا و انهم یقولون ما لا یفعلون و اونها میگویند اون چیزی که انجام نمیدن ببینید شعر اگر شعر خوبی باشد شعر حقی باشد اشکال ندارد شعرهای خوب هم داریم شعرهای درست هم داریم اما بسیاری از اشعار هستند که دروغند اکثرا شاعرها تو شعرگویی خودشون مبالغه میکنند زیاده روی میکنند چیزهایی میگویند بالخصوص شعرهای عاشقانه نسبت به معشوق نسبت به محبوب چیزهایی میگه که سراپا دروغه اینقدر افراد میکنه اینقدر مبالغه میکنه مثلا میگه من تو را دیشب تو ماه دیدم در میان آسمان ها داشتی پرواز میکردی شعرها را شما خودتو بررسی بکنید چقدر مبالغه هست تو شعرها چقدر زیاد روی هست من چنین میکنم چنان میکنم در حالی که هیچ چی نمیکنه من برای جانم را میدم خونم را میدم تو خون تو رگهایم دیگه هیچی چی نمیمانه فلان اینا همه انهم یقولون مالا یفعلون اما شعر خوب هم داریم حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ حسان ابن ثابت شاعر رسول الله بود وقتی که مشرکین رسول الله را می کردن تو شعرهایشون بر علیه رسول الله شعر گفتن حسان از رسول الله در غالب شعر دفاع کرد و بر علیه مشرکین شعر زرود پس شعرا همه نیستند گمراه اما اکثرشون ارز کنم خدمت شما که انهم یقولون مالا یفعلون الا الذين آمنوا و استثناء کسی که ایمان داره صداقت داره راستی داره درسته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و ذکر الله كثيرا الله رب کسر یاد کردن بعضی شعر هست همیشه ذکر خدا تعریف خداوند تعریف رسول الله تعریف از قرآن این این شعر خوبه و الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا و انتقام گرفتن بعد از اینکه ظلم بر اونها شد بعد از اینکه مظلوم واقع شد این افراد اینها ناجی هستند و سیعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون اینجا تخویف اخروی است برای ظالمان اونایی که بر مظلومین ظلم میکنند مظلومین را از پای در میآورند ان قریب میدانند کسانی که ظلم کردند ای منقلبی ینقلبون به چه بازگشتگاهی ینقلبون برمیگردند بازگشتگاه قیامت است یعنی بعد از موت به قیامت چی بعد از موت پیش خدای عزوجل برمیگردند محل بازگشتشون قیامت خواهد بود سوره مبارکه شعرا بود که تو این سوره همه شما دلیل نقلی خاندید از انبیاء گذشته علیهم الصلوات و التسلیمات